Na-imagine nyo ba ng mga time na parang mayroon bang chance na magkahiwalay kayo bigla nun? So, ano yun, so far, uh, how's, uh, how's the influencer life? Parang ano ba to? Is, is this something na tingin nyo eh, tatagal din kayo dito eventually? If ever, uh, ito yung isa sa mga pat na pwede nilang i-take pag ano eh. Gets. Pag gusto na nilang mag-retired Uh-oh. sa ano sa sa pro scene. May plano ba kayo mag-coach eventually? <laughs> oh, nice. Ako gusto ko talaga. Makakapag-coach ako baka sa amateur. <laughs> tinatawag na execution. Sobrang, uh, imagine mo yun, yung, yung draft na ginawa nung kalaban nyo nun, mm. ay para kontrahin talaga kayo. Tapos sa, sa isang iglap na wala na. Wala Oo, na. Wala. Parang may isa pa example yan eh, yung nagsaswap yung, ay yung pakito nga yun, tinatapat pakito. sa beyaya. Oo. Uh, kasi sobrang lakas ng beya that time. Mm-mm. Masama ganun. Tapos, ayun, kasi nga, uh, parang sa lanings, di ba si Marky naka far sa Lilia, sobrang lakas niya. Tapos uh, ah, minaster uh, pa niya yung ano doon, yung Lilia yung talaga, talaga di ka makaka-lane. Oo, uh, uh, level 1 pa lang level 1 ano first blood, ganun. Oo. Tapos ginawa niya lang, pinagswap niya lang eh. Simple lang. Uh, sobrang simple lang. Ayun yung minsan ng overlook din kasi ng mga ano. Oo. Kaya kailangan talaga mag-isip outside of the box. Stig. Yan ang mga, ano, mga priceless na mga tips mula dito sa ating Roll Duo. Ah, thank you. Thank you for that. <laughs> Ngayon, um, itong sa season, after na season 7 na championship, nag-MSC. Uh, mm. ah, <laughs> Ang kwento ni Eto Max dun sa podcast niya ay... O oh, yung hindi... Patira nila, hindi nila kayang counteran. <laughs> Oo. So, <laughs> ang ginawa nila nun ay parang, di ba, nag, tot, sa totoo na nagpustahan kayo ng dinner ng <laughs> Scream? Oh, yes, yun nga yung Jollibee. <laughs> yun nga yung pinaka Bakit? na... sa totoo, Nautakan kami sa ano, apunan. After nun, ano eh, wala na kaming inscribe na PH team eh. And then, ano, to be honest, yung, yung time kasi na yun, Matagal. ang ano, layo, Ano, ang ng, layo ang layo ng bracket nila. Kung baga, kailangan nilang gapangin lahat ng lower bracket. Oo. Kaya ano, nakipag scheme na rin kami sa kanila. Kasi mm. akala namin, kasi ano, during that time, ang daming malalakas sa MSC e, eh. Kaya Oo. namin medyo mag-struggle sila or baka hindi sila lumapit ng finals, ganun. Mm. Kumbaga, ang, la- ang layo, ang dami mong haharapin ba- bago Oo, sobrang mo... dami nilang matches maabot. nung mm. ano, nung time na yun. Yeah. So, <laughs> yung uh, sa mga hindi nakapanood ng podcast ni Eto Max, ang uh, nangyari mm. po ay uh, naging screen partner kayo, technically. Yes. Uh, As, dumating sa point na may isang scream na ang nakataya ay dinner ko. Sino yung, ano ba yun, best of Best of five yata or uh, uh, parang uh, five. Uh, Nag-best of five. Kasi or four games. Kung sino yung matalo, ililibre niya yung nanalo. Ang dinner. Ang yeah. Adi, adi exciting. Tapos uh, parang at a certain point, ginawa ni, ni nila um, eto Max, parang pinili nila yung hero nyo. Mm-mm. Para maisip nila kung ano yung counter kung ano counter. Uh, kasi during that time, hindi rin na nanalo yung ano sa amin na, na execution kahit sa screams. <laughs> Gets. Oo oh, uh, nga daw eh, parang low streak talaga. Tapos... Eh, bin, ano, ang kwento nun, nagkakabigayan ng Aldus nun eh. Uh, eh, ah. syempre, pick urban si Aldus. mm Tapos sa kanila napupunta si Aldus. Di, ang OP talaga yan. Ang ah, OP talaga. Oo. Oh. Yeah. So, nung finals, yun yung first Autoban, ban. <laughs> Autoban. Oo, ah, Autoban na nila yung Aldous. Oo. So, syempre, may mga ano din doon. nag-adjust din naman yung execration ng kanilang galawan, ah, di ba? yeah. Meron Feeling ko, meron talagang ano eh, may magic talaga sa lower bracket na pag na nadaanan mo siya, sobrang magiging ano yung team. Magiging palo Oo. Based on experience yan, feeling ko yung mga <laughs> team na galing sa lower bracket. Oo. Pag nakakating ng grand finals yon mas ano sila, mas, mas gigil sila. mm-hmm. mas mas gising yung diwa nila sa mga ano, Ooh, pindutan. Season 7 nyo, tapos M3 nyo, lower oh. bracket. Mm-mm. Tapos mm. upper bracket kayo nung MSC. Uh, ah, ah. so parang... Parang mostly ng mga ano talaga, grand finals. Mas madalas manalo yung nasa lower. Mm. Ayan, tas yung ano, uh, yung, ay, well, yung Echo. Ito, Echo din, no? Yeah, yung Echo din. M4. Ito M5 uh, din. Tapos M5 rin. Oo, tama. Oh, puro ano, diba? ano, puro lower bracket. Ha? Oo Mas nga, madalas, M3, eh. M4, M5. Oo nga, lower. M2 rin. Oo, oh, lower bracket ng ano nun. Uh, yung brand nun. Oo oh, <laughs> wow. Yung Kaya, M1 ba? Sino ba? Eh, well, matagal na kasi yun eh. Di ko maaaring malala. EVOS eh. RQ yun eh. RQ. Di ko lang, di ko lang. Huwag ka nito ah. Porket Indo, di mo tinatandaan na. <laughs> walang ganun. Walang, talagang di ko lang naalala ng time na yun. Pero like, nag-M1, uh, by the way, uh, ah. nag-M1 din kayo. So, yeah. Uh, ilang bes, nakatatlo na kayo. Ano yun, laglag yun. Tatlo, oo. Uh, ah, Pero at least tatlo. M1, m 3 M4. Uh, oo. Uh, may na, na Japan nalason tayo ng Japan noon eh. Oh. oh, in Japan. Yung oh. ang problema kasi noon, Nakatapat namin powerhouse talaga, literal. Evos. Yung Evos. The okay. Evos, oo. At mal- malakas eh, sila nung time na yun. Eh, dalawang talo, dalawang talo mo lang. Ano oh. ka na, ah. laglag ka na. Ah, kasi nung M... Eh, na ano... M3, M4, no matter what, magpe-playoffs kayo. Oo, yeah. Kung baka may laglagan uh, sa M1 eh. Yeah. Okay. Um, pagdating nung sa MSC, ayun nga, um, nanalo na ang ang execration. Tapos, ang nangyari sa inyo nun, naalala ko nung sa, di ba nasa garaya tayo nun? Mm-hmm. Nag-cheer pa kayo sa ah. ah. exe nun eh. Pinanood niyo yung laban ng exe bago kayo muwi. Naalala ah, ko yeah, na eh, nun. Ah, yeah. Nagpa, nagpa-autograph kasi ko nun. Sa ah, ano, yung sa ano, yung, yung sa car. Yung card. Oh. oh, may pakulo si Monton nun uh, na, uh, ano. Sana player may, card. Sana nga meron pa nga nun eh. Pero anyways, collectibles ang, din. Nanalok pinanood na eh, yung lag, supposedly laglagan din niya para sa ex eh. Pero uh, parang syempre chinecheer niyo pa rin eh. Kahit uh, ah. paano talagang <laughs> tropa pa rin. Ah. Tapos um, after nun, after ng MSC, ginawa niya na yung Kevin Durant move na itong si Haji ang uh, ano. Oo, oh, yun na yung oh. ano eh dito ba nag-start ah. yung... Ay, Doon si... siya, oh. oh ah, season... Nagbarakay kayo nun after. Eh. Oo. Ah, oo, oh, yeah. Ay, ah, parang Kevin Durant move. oh, <laughs> yun yung Kevin Durant move. Kung saan si Haji uh, uh, na, ayun. From Jungler. Oh. Kinabahan ka ba nun, Wise? Na, kasi yun gambler siya eh. Oh, yun yung sa ano, interview na sinasabi ko, yung la, lahat sila G. Kaya G. Bukod sa akin. Kasi parang kung isipin mo, jungle. Oo. Oo, eh, syempre. ako pa yung, po, yung ano nun eh, sa social media, ako yung... Butas, par- oh, ganun? Oh, parang ako Wala? yung sinasabi nun na konti kasi hihapapul ko, ganun, di ba? Mm. Oo. Nala- Yung hindi parang simula dati kasi nung nag nung nag-jungler ako. Parang ako yung, 'di ba, uso yung mga Ling, yung Lancelot. Ako yung bigla ako yung hindi yung gumagamit nun eh. Ako yung mga Granger, oh, mga... Sobrang, ilang, ilan yung streak mo ng Granger oh, na dire-diretso. Oh, mga barats. Parang kakaiba. Okay. Baga, hindi ano sa tao. Hindi siya mm-hmm. maayos tignan. Hindi pleasing sa ano. Parang okay. lumalayo ka sa meta. Mm-hmm. Kasi, And actually, parang same lang din siya sa ano. Oh. Same lang din siya sa akin. Parang isipin nila, eh kulang sa hero pool. Oh, kasi, Pero hindi kasi nila hindi alam kasi na... normal na, yung pick di kasi nila alam na ang strength kasi talaga namin ni Wise is yung execution. Oo. Kaya parang sabi niya, ako ah, lang sa Europol, puro SS, puro digi. Ganun. Gets. Wala, wala, hindi, hindi nakakomprehend ng mga normal na tao uh na ganun yun. Tsaka, Yeah. I mean, nasa tournament kay, eh. syempre gagamitin mo uh, yung ah. best mo, 'di ba? Ano, uh, ano ba yeah, naman tata. yun? Tapos yung yung nga, yung kukunin si <laughs> Bakit tata, kami tata, pili ng digidin oh, yung expertise? Uh, yung kukunin si Adji, parang sabi ko sa sarili ko, parang ano, papalitan na ako ah. <laughs> ano, pero sabi ni B sa akin, nun, ano, kung may tiwala siya sa, kung may tiwala ako sa kanya, maniniwala siya sa, ano, mm. sa decision. Si B kasi yung parang nag-isip, nag, ano nun, nag-open nung, si, yung kaya Haji, alam, ang naalala mm. ko. Eh, si Dex nun, tsaka si Coach Bon, naka-team niya, oh, naka-team nila si Haji. Ay, parang, Divos oh, pala, oh, parang Divos. sabi, parang batak si Haji, parang oh. open to, <clears throat> <clears throat> to multi-role, gano'n. Oo. Mm. Tapos with help din ng kay Boss Rada, kaya na-work din namin siguro yung... Yeah. Ano. Ah, syempre. Iba yung effect ng isang oh, mature oh, na tao na mm. nagtuturo mm. sa inyo ng gagawin eh. Oo ah. nga naman. Tapos, um, ang, noong season 8, um, ang isa pang malupit na ginagawa niya switching. Ah, ah yan, switching. Boss 4, Boss ah, 5 ah. nun. Tapos, sobrang lupit ni Haji dun sa ano eh. Yung mga Yiran, Jo. Kofra, Jo. Oh, jo pero, mga Chu Johead. Johead. Grak. Grak. Pero, na, pa, pag nag-estes ka na, ang hero niya ay mage ba? Uh, ano, yung, ano siya, Grak or Chu. Ay, oh, yun yung yun. Yung mabili, Ayun yung papalevel for yung Estes for the ah, turtle fight, yeah. Oh. Oo nga. Doon ulit papasok yung execution. Execution. Oh. Kasi parang, syempre, alam mo, roam, may roam ka. So, uh, i-hold mo muna yung Wrong. Yung, yeah, yung para, kasi pag ano dati, level 3 lang talaga eh. Hindi ka magpo-4 pag ano eh pag magta-turtle, eh alam namin kung gaano kalakas yung level 4 ng STS pagdating sa turtle. Oo. Tapos, naalala ko nun, nag, depende pa sa hero. Minsan nag-purify ka, minsan flicker. Ah, yeah. Nice sprint no. Usually, Meron ano, flicker, ages. Ages, ages yeah. Ages pala. Ages, ages, ages, ages, oh, ages pala. Laki kasi nung ano nun eh Shield. Mm-hmm. Oo, nung MSC pa 'yon, nung yung ano, ages, ages talaga. Oo. Mm-hmm. Tapos nung nung season 8, ang um, naisip namin dahil may may nerf sa ano eh, sa mga sa UB noon eh. Oh, may sa, konting nerf. Yun, mm-hmm. yun nga yung ano eh, nilalaro namin yung ano, yung na-nerf na utility na UB strat. Yung, Basta oh. nerf yung mga hero niya oh, nun. Kaya na-nerf, pati na-nerf. yung parang Rafaela, madalang na oh, ma... Ano. Oo, oh, na-nerf. Na-nerf yun eh. Na, sobrang hina nung heal, ganun. Mm. Kasi yung favor na, na nabawasan siya, parang ganun. Ah, yeah. Tapos yung queens... Ay, hindi, hindi, wala, hindi pala queens. Basta, basta madaming mga oh, na-nerf eh. Dun sa, mm. kasi, kasi naalala ko sa sarili ko na sinabi ko nung unang laban yun na hindi na viable yung ube ng season 7. Tapos ang ginawa ube nyo, same hero as in. <laughs> Oh, as in, Alice. Alice oh. pa rin, tapos Estes, <laughs> tas Grey. Di, mo, di ko alam kung jungle mo nun. Oh, mga, dyan Green. na yung season 7 eh, yung mga Granger, oh, mga... Pero nung S8, nananerf na nga siya, yun pa yun rin pa same din. heroes. Oh, yun pa din. Tapos, tapos nanalo kayo. Sabi ko, okay, I take back what I said. <laughs> <laughs> Ube is still here. Oo. Oh, tas, every, parang every season naman sa ano namin, sa Laging sinasabi. Laging sinasabi na Ube is... Oo over. Oo, ube is over. Oo. Kayo yun. Siyempre, <laughs> siyempre papahay. Oo, oh, papahay. Caster eh, caster. Caster, kailangan maghanap ng kung ano mang kwento. Pero kasi, na-nerf eh. Parang, Oo, at least nung na-nerf talaga. season eh. 8, masasabi ko talagang Justifiable. justifiable kasi na-nerf talaga. Tapos, walang ya, ang, ang lakas. Di, tapos nag-win streak na, 11 wins na kayo noon ng dire-diretso. Alam ko, ko record, hanggang ngayon yun pa rin nata record eh. 11 Hindi ko rin alam bakit kami nag- nananalo nun eh. Siguro ano lang talaga, palo lang din kami lahat talaga nun. Oh. Nasa ano talaga, prime talaga namin yung... Mm. Tapos nung season season 8, naalala ko, um, yun nga, dinadoubt ka na low hero pool. Pero uh, uh, ang ah. dami mong hero nilaro nun kung ano-ano din. Yun nga, kasi, kasi nga, eh. hindi, uh, hindi nga kasi pasok de, sa ating... Usually ano. kasi mema mm. lang yun. Pag hindi ka kasi ah. gumagamit <laughs> ng meta hero... Linglands. Ano ka, low hero pool ka. <laughs> Kung oh, hindi ka gumamit ng asas, ng ano, ng Linglands, low hero pool na kahit mm. technically ang dami mo namang ginagamit. Dami naman, oo. So, yun. Uh, actually, ang, alam, ang naalala ko nun, ang mababa nga hero pool, technically si Oheb pa nun eh. Oo, kasi Pero, usually ano siya, hari. Al- oh, siya yung di, kaya, kaya Alice, lang ano kasi hindi, Uranus. hindi pinapansin. <laughs> oh, hindi pinapansin. Oh, hindi nababan. Eh, ang ano nun, ang best pick niya nun, Alice. Dalawa nga lang yata Alice yun eh. Alice oh, Harriet eh. Yun nga yun. Uh-uh. Tapos nadagdagan eh. na lang mga Bea, mga oh. ano, nung, nung, nung, na, ano na, nung... M3 na yun. Oo, oh, M3, M3 na, na. Pero no, no, alam ko, eh, mataas nga, mataas yung hero pool mo eventually kasi oh. nag-Aldous ka na noon. May Bane nga kayo noon. Tapos oh, may eh, Ottoman pa sa'yo. Oo. Pero ano na yun, dati na yun. Oh, dati na yun. <laughs> It's the past. It's the past. Ang um, na nangyari ay kayo pa rin yung oh. nag-champion ng season 8. Tas Tapos yung, uh, M3 na nga. Oh, yeah, yung M3 yung uh, ano, nalaglag kami ng BTK. Oo. Uh, hype the BTK. Oh, <laughs> Na, nalason din kayo nun eh, no? Uh, nalason, sobra. Tapos, na, um, kilala niyo ba si Yael? Si ano? si sa Sponge Cola. Uh, ah, ayan, ah, yan. Ah, yung ano ni Karil Jawa, yes. Ano eh, fan, fan oh, na, na, fan kayo nun. Parang mm. naano ko nga sa TV, parang sinas... Yung, oh. uh, nag-message sa akin si Madam Karil sa Instagram. Ah, Stig. Oo, kasi ano nga daw, yung ano nga daw, yung si... Yung husband, husband niya. niya, ano daw, Super nag-watch daw daw. At kinakabahan siya noon. Na, kasi nga, nalaglag nun sa BTK. Parang ano, uh-uh. na, nagtataka ko eh, parang bakit ako mini-message ito about sa game? Parang, oh, yes. oh, niya natin, nagtatanong. Kasi na, ano, parang nakita ka niya, shoutcaster, like, ganun. Kasi nung season 8, meron silang song na ginawa, tapos nag... Ah, uh, yeah, meron nga. Na, uh, nagpumunta silang studio. So, uh, ayun, naka, naka-chika-chika namin. Tapos, na, sumusunod pala siya. Sinicheer ko pa siya nun, sabi niya, wag ka, ano, Huwag kang mag-alala, babawi yan. <laughs> <laughs> Kasi pala, huwag kang mag-alala, babawi yan. Kilala ko yan. Kilala siya, cheer ko. Ano ba yung song nila ng season ito? Alam ko si H2 yung... Oh, si H2 yung beat. Yung may beat na ano, parang... Oo, si H2. Yung season 8, na, di season 8 pa pala yun, grabe. Oo, oh, S8 pa uh, yun. Bilis ng panahon talaga. Tapos, ano, nung, nung chinicheer ko siya, sabi ko, Oh, alam niyo, hirap naman ito. Kasi bigla ko na-realize yung bracket nyo. Alam niyo ba kayo yung pinakamahirap na bracket? Na yeah, ah, totoo. Gapang nun. Literal. Tapos ang kwento pa nun, oh tinalo kami ng Onic MPLI. Oo nga. Diba? Yun yung sa Grand Finals. Kaya parang ang hirap talaga nung ano, um, kasi, Parang pinakamahirap na bracket yata yung sa lahat ng tournament. Oo, oh, eh. pinakamahirap na gapang yun. Kasi, una, di ba, first round pa lang uh, yun. Uh, Ang kakaharapin nyo nun, Onic RRQ. Yes, ah. Onic RRQ. Totoo. Tapos, Best of, nung best of 3 pa best yung of 3 sa baba. Onic. Oo. Onic after, first after game. namin ah. malaglag, Onic din yung kalaban natin. Yun nga. Yun Tapos nga sa, kakagaling lang namin sa talo sa MPLI. Tapos nga. nag-game 3 siya. three <laughs> games. Pero, naalala ko, may, yun, doon doon na kayo nagsimula na ang lakas yung mag-lane. Tapos, uh, yung, na, ano na, nabuha, na, parang nabuhayan ng dugo, ganun. Oo, oh, dire-diretso mm-hmm. na. Ngayon, ang tanong ko is, ang specialty nyo ng M3 na masasabi ko nagpapanalo sa inyo is the Lord Dance. Mm-hmm. Yun. At nung mga time na yun, hindi pa ganun kauso yung term na Lord Dance in fact. Mm. At alam ko nga galing LOL yun eh. Baron dance, din ba? Ah, ah yeah. <laughs> yung pag-turn namin yung mga hit. Turn, oo. Oh. oh, kasi yung, yung, eto guys, yung turn ay term na ginagamit sa LOL, sa League uh, of ah, ah. Legends wherein sa ang translation niya sa ML ay hero, heroan. Ah, yeah. <laughs> Parang i-start mo yung Lord tapos hindi mo siya tatapusin, papalapitin mo lang yung kal yung bebait mo, yung gagawin mong trap. Mm-hmm. Ang um, sobrang iconic nun kasi nalala ko binibigay niyo kay Kyrie muna yung ha- unang hawak ng Lord. Tapos bigla siyang pupunta ni Uranus. Tapos mm. uh, ano, istakan lang siya tapos wala na. Ah. Hindi oh. Di, na hindi na mga pwesto. Tapos uh, may ah. farsa kayo. Ay, si, ikaw ba yung farsa nun? Si, si, Haji. Si Haji. Si Haji. oh, eh. limo yung, yung farsa ni Haji. Oh no? yeah. Metong meta yung farsa that time. Eh. Grabe. Eh. To the point na pinaperspic no? yata uh, yun ah. eh. Oh, may, yun. may kwento yun, yung farsa ni Haji. Anong ayaw niya nun. Bakit? Nung sa BTK oh. pa lang, ayaw oh. niya na ng farsa sobra. Bakit? Oh. Di ko alam. Tapos during that alam time... Alam ko, di, na, hindi kami nanalo sa scrim pag gamit niya. Tapos parang uh, mataas deaths niya, ganun. Mm. Parang ayun niya talaga sa parsa. BTK, tinalo din kami nun, alam ko, gamit parsa. Oh. Tapos nung nasa lower bracket na kami, first match namin Onyx, ang best pick ning, ng mid nila, oh. si, parsa. <laughs> Si oh. ano, uh, si... Si Sanslayat. Drian. Ano si Drian pa yan ata. Basta parsa sila that time. Oh, kasi jungle pa si ano nun eh, si, uh, si Sans. Tapos nung ano na, parang nakirealize namin na parsa talaga. Oh. Sabi ko kay G, e. ah, <laughs> ah G. oh, so, si G Parson. na, sige, Pinressure ko si G. Eh, sabi ko, G, uh, ano? Parson. Wala parsa talaga, talaga. na choice tayo. Parson talaga. Kung gusto mo nating manalo at ano. Mm. Ay, eh, naniwala naman siya. That's good. Napagana niya. Napagana. <laughs> Eve tsaka Farsa na yun. Eh, ah, ah, Eve Parsa. Parsa. Oo nga, for, nung grand finals, yun yung first pick. Oh, first pick Farsa. talaga, Parsa. Mm. Tapos, uh, na, yung Lord uh, ah. dance sobrang lupit. Kasi mm-mm. parang na yung mga poke, ganun. Tapos, yung nakakatapat nyo, nababaliw talaga doon sa mga Lord dance. Uh, ah, ah. kasi, ano ko, Barats, Barats ka noon. Uh, oh, mga, Uranus. Mm. Parang yung mga assassin, yung mga tipong Lancelot, hindi talaga makapwesto. Kahit nga si YSS, hindi siya makapwesto dun sa yung ano Uranus kasi Farce. Yung eh. meta nun, parang damage pa talaga. Hindi, parang hindi nasusustain nung, ano, di ba? Mm. Ng mm. jungler, Jungle. yung lord. Oo. Pagka, ano, ginugulo siya. Mm. Oo. Tapos yun, uh, um, si, si Oh My Venus nakatambay kay Oheb. Yeah. Tapos parang oh, kahit he... pinapunish wala. Grabe sobrang uh, ano. Uh, ang ganda nung pagkaka-establish ng Lord Dance. Ngayon, etong, nung nakausap ko recently si Panda, ang sabi niya, uh, <clears throat> nagsimula talaga ang Philippine Meta na, na dahil sa inyo, bukod doon sa ube, ako naman, ang, ang ambag ko doon, feeling ko yung Lord Dance din. Kasi, mm-hmm. kayo talaga yung unang nag-pioneer nun eh. So, ang question ko dito is, sino yung ano nun, uh, Sino nag-invento nun? <laughs> Sino nakaisip nun? Uh, more on ano lang din talaga siya, papasok lang din sa execution. Mm. Parang mind games. Parang ano lang naman siya eh. Kasi sa ano, sa League of Legends, uso yung ano, di ba sa League of Legends meron tinatawag na teleport? Mm-hmm. And doon kasi usually talaga, la, yung side lanes, lagi silang nagsushove ng kabilang, ng yung kabilang off, ano, uh, nung, ah. nung ano yung kabilang lane. Uh-oh. Tapos magte-teleport na lang ulit sila sa Baron. Gets. So parang same idea lang din na dapat before ka mag ano mag Lordans, be sure na hawak niyo yung ano, yung kabilang yung, lane. Yung kabilang lane or kayo yung may control nun or nasa inyo yung wave management. Mm. So masasabi mo na ano din talaga to, uh, heavily influenced dun sa exp- experience sa league. Yeah, oo. Uh-uh. Mm. Um, ang ang Baron ba ay fix na kaliwa? O oh, parang may I hindi ko, hindi ko Ah, parang kaliwa kasi ano, eh, Yapix na kaliwa. Oh, parang sa, pag PC, May yes. parang lane, di ba? Parang ganun. Oo. Uh-uh. Ah, ah. Oh, okay, okay. Yapix na kaliwa siya pag PC kasi pag right side ka, ang map mo gana sa Dragon. task eh. Ay, oo nga, oo nga. Uh, hindi siya parang nab- nababaliktad. Okay, okay, okay. So talagang yung bot yung i, oh, ano mo, ipa-flow mo. Parang, uh, bot talaga ipa-flow mo. Mm-hmm. Ganun. Ngayon, itong, itong yung Lord Dance nyo, nag-evolve siya nung si games eh. Diba, diba, oh. M M3. M3. Tapos nung SEA Games, SEA Games qualifiers. merong nag-ano kayo, uh, ah, nung mismong SEA Games na, yung championship niya, ah, nag-slow push naman, nagkaroon ng variation. Biglang na-invento yung slow push. Ah, Kasi baliw push. na baliw din ako. Hindi nasagot nung, na, nabaliw din yung ano nun eh, yung Indonesia. Hindi ah, ah, nila alam na pwede pala yun. Kasi di ba, sanay ka, i-clear mo. Ah, ah, ah Ginawa clear. Nyo, ah. slow push. Slow push talaga. Tapos, ah, ah. Yan na yung ano ngayon, standard ngayon eh. Oo, oh, lahat marunong so, na eh. Oo, oh, lahat. Okay, uh-uh. nag nun eh. <laughs> feeling ko talaga kayo, legit. Feeling mm ko. I mean, kayo ba may nakalaban ba kayong naggaganon? Wala naman, di ba? Mm, yeah, wala naman. Uh, so, talagang ano, yun, ayan, mga meta shapers. Alam nyo kayong dalawan dami yung ina pinauso. Promise. <laughs> Hindi namin sure. <laughs> Hindi namin sure. Promise. Hindi kasi, di, imagine mo, five mask, Estes, tapos yung, ayan, Lord Dance, tapos slow push. Oo. Dami yung pauso. Hindi namin masabi kung kami ba yung masasabi namin nagpauso kasi yung mga ginawa namin technically meron inspired lang din siya sa iba. Like, kunwari yung Estes, okay. inspired siya sa Archangel uh, na tinalo kami. Yung Aldous, inspired Parang siya. Parang sa amin lang nag-work siguro. <laughs> inspired siya sa... RG. Sa RG. Kasi may nakalaban kaming ano, Aldous. nag-Aldous. Oh. Pero yung nakalaban namin Aldous, pure damage. Mm-hmm. Tapos so, yung ano, yung Lorda, ah, somehow inspired din siya sa, ano, sa League of sa Legends. League, uh. Parang ganun. Ang ginawa lang namin technically is mas inimprove lang namin or mas ininnovate lang namin yung ano, mm, yeah. yung strat. Mas hinasa. So, I'm ah. not sure kung kami ba ang matatawag na pioneer hmm. pag ano. <laughs> ako, ako sasabihin ko sa sarili ano, ko na kayo kay Pioneer. Kami yung nangopya <laughs> pero ano, <laughs> kami naka eh, ano eh. Well, in, in, na, in-improve nyo nag, pa rin eh. Hindi oh, siya kopya eh. Parang ganun. Sa bagay, nga. Ah, may point. Nachamban. For sure, ano, paano yun? Tinuro nyo ba yun sa teammates nyo? Like, paano nalaman ni Edward na yun yung gagawin, di ba? Sa practice din. Kasi oh, sa... everyday din kami nagka-practice eh. So, alam mo naman yun, di ba, coach? Parang 2 p.m. to Oo. Diba? Uh, practice, practice na, lang. Na tapos sa paulit-ulit na laro. Oo. Ah, ah. Well, siguro ang, ang maganda dito kasi yung blacklist as a org, as a team, open-minded kumbaga dun sa mga Oo, oh, yun din yung isa. Mm-hmm. Good listener din mm-hmm. talaga yung ano. Yep. At yun, ang magkasunod na pamamayagpag ng Royal Duo. Tapos, Well, technically yung season 9 ay pahinga kayo pero kasi may SEA Games so parang hindi games kami uh, uh, eh, yung sabi ko kanina na di, hindi kami nagpahinga technically. Oo. Kahit yung sinasabi ng mga tao kasi kasabay namin nagpa-practice yung season 9 lineup that time na nagpa-practice din kami ng SEA Games. Oo. Ano ba si Haji? Saan si Haji naglalaro nun? Sa MDL. Ano, sa M- Bali, sa MPL siya. Tapos may kinuha kami si Aeon. Si Aeon. Si Aeon no? Parang stand-in stand, -in stand -in na sa practice. Post for. Para Gets. may... Uh, si Saberman. man. Uh, uh, si Saberman. Para, <laughs> makapag, para makapag... Ano kami, makapag-scream. Kasi Gets. kus, uh, Pero ang nangyari noon nung sa season 9, after ng MPL, walang pahinga si Haji. Diretso siya sa ano. Oo. Uh, Parang 3 okay days ano. ano lang siya eh. Tapos practice na ulit tayo. Iron Man pala si Haji noon. Oo. Tapos nung, Tas, so... Ayun, pagka ano namin, si Haji, gumuds nung ano eh, parang palumpalo si Haji na kasi di ba parang natalo, uh ano parang sila, parang eh. lose track sila nung sa season 9, tapos parang yeah. bawing-bawi siya nung sa SEA Games. Mm, Sabi so, ko, palumpalo ka, G, ah. play na play. play na play ka. Mag, ah. <laughs> <laughs> <laughs> eh, ano, ML na ML kayo. Eh. Oo. Oh, ang lakas yung, ang, lakas yung lahat nun nung SEA Games. Kahit sila, ano eh. Uh, oh, so, kahit sila all, sila tsaka Dom. Dom. Oh ang lupit, ang, ang Parang oh. ano, eh, pag tinakpan mo yung ano talaga, pag tinakpan mo yung names, parang kayo pa rin yun eh. Hmm. parang Ma- black, Edward. Ano, parang Edward pa rin. Mm. Kasi parang ano eh, yung pattern same. Tapos yun nga, diba, imagine mo yung slow push na ginawa niyo nung SEA Games, nagagawa ni ni Dom, di ba? Parang mm-hmm. amazing, amazing. Sayang nga yun kasi ang ano talaga nun, yung sa Cambodia kasi, Cambodia ba yung SEA Games? Ah, Vietnam? Vietnam. Vietnam. Bawal yung under 18. Yun yung Oo. kwento nun, kaya hindi kasama Si sila Edward. Ed tsaka si Kel. Yeah, yun nga. Okay. Tapos, um, season 10, champion ulit. Oh, buma- Yun ba yung Fred? Ay, ah, yun yung oh. Fred rin dyan. Fred Ren, Ah, ano Fred ano ba? Ikaw, eh, di ba ako Ren, sabi sa'yo, Guinea dami Pig. pinapauso eh. <laughs> Ano, anong, ano yung meta nung M3, M4 season 12. 11 at 12. of Love, yeah. Ah, 'Di ba? Uh, ah, Fried ah. rin jungle pa rin. Uh, <laughs> ikaw ang sumira. Hindi naman Indong uh, nag-start ng Fred rin, uh, ikaw. Oo, oh, literal ikaw. <laughs> Yes, oh, sa Fred rin ano 'yon? Parang baon talaga namin. Ano? hindi so. namin ginagamit namin siya sa scream tas ang mm-hmm. lakas pero hindi namin nilalabas yung buong ano mm-hmm. buong playoff sa finals sa fi- literal sa finals lang yun oh. kasi XP talaga yun tas parang bigla pa kayong pumili ng hero ni Edward nung uh, ah, nalalagay ah. na yun. Nagulat yung mga tao. Oh, yung mga Valentina pala. <laughs> yung Valentina, oh, Valentina Jungle. Oh, uh, Valen, Fredrin Gwyn. Oh, yung mga Jungle. Pero yung Valentina, technically, may gumagawa na lang sa Indo. Si, uh, si Hai. Si Hai, yeah. Uh, ah, oh, si, sa Ora. Sa Ora. Ah, sa Ora. Sino, paano mo naisip yung Fredrin Jungle? Paano nga ba? <laughs> Basta natatandaan ko nun, ayaw pa ni Bigay Fredrin eh. Mabagal. Ah, ako mabagal mag-clear. Mabagal mag-jungle. Eh, hindi ko kasi alam na pag level 4 pa uh, siya, nagre-reset yung... Oh, hindi ala- kasi bagong hero si Predvin, di ba? Mm, bago uh, lang siya nun. Eh, ako din, nababagalan ako sa kanya mag-jungle sa, sa early. Pero pagdating ng 4 kasi, pagka tinotont mo yung mobs nun, mm. ano, may cooldown reduction, di ba? Sa first skill, uh, uh, second. Eh, ang lupit ng kit ni Predvin, eh, parang ang daming CC. Yun uh, yung una kong na, ano, kunat, CC, tapos yung ulti okay. niya nun, one hit one hit ano pa eh. Oo. One hit delete pa eh. Tsaka pwede mong may, isabay sa jam, uh, sa pag-retry. Oh, yun yung mga kino-consider ko pag may bago akong Hero Jungle, yung pag... Sa retrihan. Retrihan. Oo. Noong time na yun, ang uso yung ulti syempre. Tapos ngayon, ang variation na, first skill na yung sinasabay mm, sa retry. First skill retry, oo. Oh. Uh, Kasi mas mahirap uh, timingan. Tapos yung Guinevere, tank ka ba nun? Tank yun eh, no? Tank. Ah, tank. Oh, lala. Biglang napats yung Guinevere ngayon. Si, yung yung Guinevere malakas kasi automatic ano eh, automatic stun uh, stun. pagka na ang tumama ko, second ang, skill. Ang ano, ang kumbatay nag-Guinevere kasi alam ko during that time si Yawe mahilig siya manggulo ng jungler eh. Oh, mm. kung ano si Guinevere kasi never mo magugulo dahil meron siyang spell bump. Mm. Uh, may bumabalik yung buhay. Uh, uh, alam ko yun yung ano kung bakit natin na na, na ano yung Guinevere. Pati Tsaka hero niya kasi siya. yun. Top 1 Queen siya talaga kasi. Oo nga pala. Anong mage pa? Anong mage pa? Mage pa. Balik tayo sa season 4. Tapos, hanggang S6 eh, na nilalaro mo yung Gwyn. Pag nag-RG kayo. Oo. Kasi na naalala ko nun, pinsan nakiki-epal ako sa mga RG, nag-Gwyn. so yun. Na, ano? Dumating sa point na, yun nga, nanggugulo si Yawi, di ba? May maganda rin silang pig na na yung Valir. Yun naman, sinagot oh, yung Valier sa Faramis. Diba? Faramis, Estes. Mm-hmm. Binigay yung Faramis at Estes. Ang yeah. lakas nun. Tapos biglang yeah. may Valier. Ang yeah, na Valier kami that time. Pero naka, nasagot niyo agad yung, fre- yung Valir nun eh. Nung, mm. natalo niyo mm. agad eh, after. Sa execution, execution din. Execution papasok. <laughs> ah. Nung, nung, ano, nung unang Valir nila, nagulat kami. Oh, kasi nabigla ah. pa, hindi pa namin oh, na-experience. Pero nung eh. pangal- yung pangalawang Valir na nila, ang di lang talaga namin maano sa execution, yung chuniyawi. <laughs> Oo. Ah. Kahit anong execution mo, parang mas ano eh, mas maganda yung execute talaga ni mm. Yawi sa ano. Si Yawi, for me si Yawi, pa rin ang ano bestseller until now. Na nakal- wow! Nasa, yeah, ano, for me lang. For me lang. Wow! Isa kahit, sa mga based on... Kahit may haji ka na na ano na kaya? Iba-iba si Yawi eh. siya ah. talaga full-time ano siya eh, Full-time setter talaga siya eh. Kahit hindi siya naglaro ng season season 12. <laughs> Imagine, uh, na, na, na, mga ako na sinabi mo kasi sino ba mga nakakalaban mo? May nakalaban kang Kiboy, may nakalaban uh, kang ah, Chuck, no? Pero ngayon, nasa Dati si Chuck, pero mas pili ko mas ano si Yahweh sa kanya. Wow. Iba yung version ng Echo na nakalaban namin. Uh-oh. Yun lang ma- Nung M4? ng M4. Nagulat ang mundo namin noon, sabi Uh-oh. namin. But Parang no, yun yung pinaka uh, peak ng Echo eh, no? yung, yung oh, nakalaban yun. natin. Oo. Season, uh, ah, yun, talon, uh, eventually, nanalo nga kayo doon sa season uh, ah, 10. Tapos ngayon, oh. Ah. M4, Uh, um, Nag-IESF pa kayo. Oh, IESF. Ayun, kaya, yun, ano naman, dami na naman. Oh, IESF. Yung, oh, dami yeah. na namang issue sa mga, ng mga tao. Oh, kasi, e oh, sa device. oh, sa device yun. <laughs> Oh. Isa yung device nun eh, na nagpahirap sa amin eh. Oh, Pero naman. kasalanan natin yun. Oh. Eh. Pero sa ano namin, sa side namin yun, hindi namin oh. na-check. Kalaman yun. Yeah. this what it is. Um, Pero doon na nag-start yung ano. Values. <laughs> curse. Curse. Para sa akin, first runner-up curse. Yun yung... Ay. Kasi simula nung ISF, puro ano na kami, first runner-up noon. Uh, ah, uh, ah, ISF, diba, ISF, M4, M4 S11, MSC. MSC. Tapos oh, hanggang ano? ngayon, no. 'di ba, sila ano, sila Renny J. Eh, yeah, MP, S12. S12. Nadami Bali, ano? Lima. Ayaw matanggal ng first, first runner up. <laughs> Ala, ano kailangan gawin? <laughs> Ano Akala ko may S12 matatanggal na eh. Oh. Super confident ako na Carnel Limbren. Oo, oh, ang galing. Okay. Sige, medyo mm-hmm. fast forward tayo. Si MSC, uh, for sure, dami ng beses na pag-usapan yan. Uh, na, na, nangyari na dapat mangyari. Yung Mag- sa, maganda pa rin performance uh, ninyo. Yung sa MSC, yun yung parang first runner-up na feeling kong kaya-kaya winnable. Uh, ah, uh, oh, we? Sa ano sa first lahat ng first runner up huh, namin. talaga? Bakit? Piling ko kaya namin Onic doon eh. Ako hindi Parang, ako sa Onic that time. Alam oh, kong kaya namin sila. Siguro oh, doon lang ang pinaka nalugi lang kami sa Onic is first international tournament kasi ni Owl and ni Yue. Kumbaga kinulang kumbaga na lang nagulangan nila kami sa experience. Okay, gets. Iba kasi yung na-experience ni Owl sa uh, SEA Games. Gets, iba yung gets, crowd gets. nung ano nung sa Cambodia. Oo, uh, ah, iba. iba. Iba yung pag Understandable. Tapos amateur, ano pa si Yue nun? Ngayon. Uh, uh, Ay, nung ano, nung unlike MSC. now e. na may experience na siya. Mm, laking bagay doon. Kaya Ang bagay ng experience. Sabi ko, uh, yun nga yung, ano ko sa M5 eh. Parang nakausap ko si Yue. Oy, wag kang papabata na naman diyan kay ah. Isan sa. Ah, ah. <laughs> Ayun, 'di ba? Tapos pumal sabi ko ang galing ni Yue, pumapalag na. Oo. Oh, ganda. <clears throat> kasi ano, ano eh, mag, mag fast forward na tayo din kasi gusto kong tanungin kayo specifically about Renny J and Yue. Ako kasi para <laughs> Kahit si Edward, gina, uh, doing Edward things na eh. Uh, ah, doing Edward. Ah, Parang kung may Edward ka, alam mo na eh. Ano, consistent, may consistent explain na ka na. Oh, na ano, hindi mo na eh. kailangan problemahin, basically. Tapos ano, gusto ko din i, ano si Oeb, i, oh. up, ano ba I-comment si OF oh, nung, si, nung ano sa M5. Grabe. And sa S12 din. Kasi S12 grab, playoffs. Oh my God. Diba, ang huli kong nakampi lang. Ang huli kong nakampi si OF M4, diba? Tapos nung nag-season 12, sabi ko, grabe tong ano, OEB na to ah, palumpalo ah. Oh. Parang, parang doon ko nakita, bumalik yung parang, ano, yung season, 7, 8 na OHEB nung Oh, ano. God mode OHEB. Ah, God Uh, M3 OHEB. Yung nag, nag ano, pipinger heart na OHEB. Yan <laughs> ka na, ano, tinatawag namin na <laughs> Intercontinental Lobby. <laughs> Intercontinental Lobby na malupit. Ang, ang ganda. Ah, okay, sige, sakto yan. Nung season 12 playoffs, I have to say, sobrang naging fan ulit ako ng Blacklist dahil dun sa tatlong yung player na yun. Dahil grabing step up ah, ah. nila. Oheb, number one. Kakabalik Yan nga, lang. Oheb God. Oheb oh, God talaga siya nung playoffs. Yeah, yeah, totoo. Season 12, ang, ang lala. Parang talaga naalala mo talaga yung ano, M3 na hindi mapigilan, sobrang aggressive. Oh, yung... Lagi nananalo sa lane, 1v1. Oh, Tapos nakaka-clutch ng mga 1v2 minsan. Ayan, ah, tata. Tapos, etong si Yue, iba na yung aggression niya. Ang lala oh, na. Parang doon mo na makikita yung amateur versus sa may ano na eh. Sa may XP. experience yeah. na eh. Grabe aggressive. pagiging aggressive ni Uwe nung season, ano, season 12 playoffs. Mm. Tapos on, oh, on point. Ang, ang, ang, ang nakakamangha. But most importantly, ito si Renny J oh. talaga. Oh, Grabe. Uh, uh, Kumbaga, ano eh. Na-adapt niya ang, ano, oh. ang corona. ba, <laughs> talagang, ano, uh, payag, ano ka, uh, ah, G kang ipasa yung corona kay Renny oh. J nung, nung season 12 playoffs. Mm-mm. Yeah, G ako. Kulang lang siguro na makapag-champion siya talaga para ipasa Official na. na. <laughs> Ah. pa- parang ano sa akin din as a player, parang si Rene J yung makikita mo talaga na ano eh. Ano, parang gagamit talaga siya ng utility. Kasi 'di ba sobrang na na yes, uh-uh. na meta yung ay hindi naman na meta na na-buff, yung na buff talaga uh, yung Matilda Angela utility so, season 12. Tapos may flask. Kaso yeah, yung flask, walang ano sinasabi na namin yun sa podcast namin na metang meta yung utility. Kaso mm. yun nga walang nag-utility bukod sa Mm-mm. blacklist nun. Mm-mm. And nakatuwa lang na si Rene J willing siyang mag- mag-step up eh. Parang uh, ah, piling ko yun yung pinaka in-step up niya sa ibang rumors during season 12. Kasi ako naniniwala ako, mahirap mag-utility pag ano pag Those pag ma-pride ka. <laughs> Yan yung tinatawag ko na ano Ganda. na bruskotang. Kasi oh. usually talaga ng mga utility assets, ah, Rapa, Florin, parang pambabaing ano talaga siya. Pili <laughs> ko, mukha lang siya nakakatawa, pero oh. naniniwala ako na, may, na malaking factor yon Oh, okay, gets. Kasi ba, parang di mo naman isipin si Yahweh. Gumag- kaya, kaya nga hindi masyado nag-work kay Yahweh yung mga ganong ano eh. <laughs> Parang pili ko nasa personality din. And yan yung pinaka, kinaka-flexible ah. ni Rani uh, during season 12 na uh, sobrang kinalamang niya sa ibang ano sa ibang rumor. Points. Parang oh. for example pa si litigyo sila talaga na ko, yung tank ng Minana. Si Brusco talaga. Di ba <laughs> parang ah. <laughs> makikita may imagine mo ba na magagamit siya ng mga Angela ng mga ano mm. Rafaela di ba hindi parang ko yung IGN mo pero hero mo ano <laughs> Angela. Parang kang si ano eh, si si sa Brazil si Luna, Luna. na naka-Angela. Tapos gumagano sa camera. Sobrang... Pa- parang oh, sa'yo, naniniwala ka na may factor yun. Malaking na, factor ano, yan. Na, uh, na personality. Kasi parang ano eh, parang... Uh, talagang sacrificial role in a way. Yeah, sacrificial role. Pero yung yung ginawa no. ni Renny J, hindi ko talaga ano, hindi ko makakalimutan kasi parang tamang aggression. Parang ang ganda eh. Oh. Marunong siya mag-set, 'di ba? Alam naman natin, uh, ma- ah, ma- ma- mahusay din mag-set itong si Renny J. Pero gumaling din siya sa utility. So parang naging perfect yung spot niya para sa blacklist kasi oh, sa yeah, meta totoo. pwede kang pumasok mag, yung meta uh, uh, Mino mag uh, Tigre uh, yun talaga nung Chu. nabasa din namin yung patch na yun parang naisip namin, grabe, sobrang bop naman nito. Tapos yung item pa na flash, diba? Oo, yung flash, sobrang OP, grabe. So, so medyo na ano kayo, parang sayang, ta sana naglalaro tayo. Tapos diba, <laughs> from Matilda, Oo, grabe yung buff nila sa Matilda. Ito sabi ko, ay may kwento yan kasi nung ano dati, 'di ba biglang nawala si Matilda. Oo. Kasi sobrang ninerve nila sobrang si ninerve nung Matilda, di- dumating sa point na pagkatabi mo siya, katabi mo yung inesisan mo, diretso sipa na. Uh-oh. Diba yung bagong Matilda pag inesan mo, ikot. Talaga Talaga, talaga. Ah, uh, Nangahabol pa. Ikaw pa yung mag-ano, yung mag switch ka ng oo, kung saan. Oo, meron pang nung pang MSC out. kasi nung yung katapat nga namin sila oh, yung Onic. Pinapractice, Pinapractice namin yung Matilda. Pinapractice namin yung Matilda, pinipilit namin kasi, kasi hindi talaga. Ah, oo, oh, ayaw uh-oh. talaga. Ayaw mm. talaga hmm. ni Matilda. Tapos nabop si Matilda. Tapos may Blast of the Oasis. <laughs> Sabi ko, lahat ng oh, hero pwede. Oo, uh, ah, ah, lahat nga. Sabi ko, lahat ng may heal. Monton. <laughs> Pero Ayun. Ah. bago kami mag ano magsabi, ang alam na ang aware na tayo aware na, na meron na, ng ano na ibabaw yung mga yung na ipapatch talaga yung mga utility. Hindi naman sinabing ganun ka OP. <laughs> <laughs> Hindi naman sinabing ganun ka OP. Akala lang buff lang. Uh-uh. Oo. Okay. Pero in fairness, uh, ay na-impress naman tayo with the performance of Blacklist uh, talaga. Doon kami, ito, umano na, kasi parang nakikita namin, walang gumagawa bukod sa mm. Blacklist. Mm. Kaya nung sinasabi namin kay Dex. Ah, ah. Kaya, pati si Ren J nagchat, nagchat-chat pa sa amin eh. Sabi, sabi ko po nga, sabi nga ni Ren, nagchat sa akin si Ren J. Bro, patanong naman si Ma'am <laughs> But hindi po, uh, hindi siya, nahihiya siya. Pero hindi, hindi, hindi ko, Oh, hindi, hindi ko siya tinulungan ah. Baka kasi may mag-credit. Eh. Oh, hindi, hindi namin sila tinulungan. Sabi kasi... ko lang, ang sabi ko lang kay Rene J, sabi ni B, more ma ano eh? more matches pa. Ah, uh, more matches uh, ganun. Sa puso ganyan. Oh. Kasi ah. ano, hindi rin sila, though hindi rin naman talaga sila humingi ng tulong, pero siguro confident din kasi sila na ano na kaya nila. Oo. Oh. Pero oh. ano no, um na ano ba to? Dahil lang ba may naturo na kayo sa blacklist or dahil ba alam ng mga coaches yung diskarte sa utility kaya na-apply agad? Oh, malaking factor yun. Okay, hmm. okay. Kasi ano, yung, kumbaga yung players hindi na sila mahirapang mag-adjust. Kumbaga yung play style, alam na nila kung paano. Uh-oh. And even Rene J, may idea na siya kung sa kung paano gumagana yung mga utility kasi season 11. Season 11 napapanood niya naman kami at napapakinggan niya kung paano yung tamang rotation or execution. Kumbaga. Tsaka yung mga kakampi kasi ni Rene J, kumbaga kung may ikakampi ka na sanay sa utility, utility sila. Oh, ano oh, sila na yun. Na eh. yun. uh-huh. Sila Edward, ang kakampinan si Edward, Oheb. si Oheb, si Haji. Mm. Gano, Ay, si Yue pala. Si Yue. Oh, nakakampi rin naman namin yun sa... Ga- gano ka astig isipin na yung dating nililid nyo, which is si Edward at si Oheb, sila na ngayon yung leader sa ano oh. sa team. Grabe, ano, mm ano malaking tawag dito. Malaki yung miniature nung ano, lalo si Edward Oo, nung. Totoo. Kasi si Oheb parang huling kakampi nga namin si siya M4 pa. Pero si Edward consistent na namin. Mm-hmm nung pinakaunang season, kung, kung ikukumpara ko sa pinakaunang season, season 7, hanggang sa ngayon, talagang grabe yung maturity. maturity. Pag- Sobra. Na ano nga ako na na parang kumikirot yung puso ko pag ano, <laughs> yung dibdib ko. Pag na pag napag-uusapan yung season 7, season 8, uh-huh. Ah. kasi yung mga ano, mga season 10 din actually. Season yeah, yun, yung mga season yung parang yun yung mga time na ang babata pa nila. Oo. Uh-huh yung parang ako pa yung parang technically parang mamsyo mamsyo nila. I uh, ah, ah. like nung ano anong pa season 10 na, season 11, season 12, ito ko talaga na sila na Nagbibinata yung... na. uh, <laughs> your kid is growing. Oo, yeah, diba? parang gano'n. Literal na ano, tumatanda na dito. Oo, true. Ganda. Tapos, ang uh, ganda ng performance ng Blacklist. Sobrang impressive na kapag napunta ulit sa M-Series, uh, si Haji na tuloy ang pinakamadaming M-Series. Yeah, naka <laughs> Nakaapat na siya eh. oh, tinalo din nila oh. ang Echo. Finally. Oh. <laughs> Finally. ah, oh, Nabunot oh, na yung tinik uh, sa kahit hindi kami. Uh, okay. Ah. So at least, kung nawala na yung second place na Curse, ay, ah, kung nandun pa rin sa Echo place curse, at least yung echo curse natanggal yung na. Yung echo curse ano, natanggal. natanggal. Yes. Isa-isa lang muna. Oh, isa-isa lang. Baka mamaya next season na. Next yung season ano. na, exactly. <laughs> Pero so, wala pa rin kami oh. bawi. <laughs> Anyways. <laughs> kung, kung isipin oh, mo talaga, oh, grabe. Grabe yung... Per- hindi ko alam kung sa player kasi 'di ba tulad nga nung babalik tayo sa pagka wala ka sa grand finals parang uh tanggalan time 'di ba pero pagka persona rap ka naman parang di mo alam kung thankful ka o may may, may kulang ba? May kulang ba? Ba't di kayo nagcha-champion? Mm. Mm-hmm. Ganon. Parang mapapaisip ka din eh. Oo. Na, nakakabaliw din talaga yung mga ganun <laughs> <laughs> for sure. Ngayon, pagdating ng M5, um, nanonood din kayo noon. Tapos, uh, merong, nabuo, eventually naging meme na yung pag, <laughs> yung pagsuporta nyo. Da, uh, na, tinatali ah, lang yung kamay mo. na, na, ano yan, nag-start yung MPLPH pa talaga. S12 pa. Oo, uh, S12. Kasi nga, wala. Ano eh, pagka wala ka sa... <laughs> Pag wala ka kasi sa laro, parang ang dami mong ano eh, pwedeng i-cloud chase kasi wala naman sila. <laughs> wala ka naman doon eh, di ka naman, wala ka naman hawak na I like cellphone the, eh. I like the honesty. oh, uh, <laughs> ano kasi pagka Tsaka pagka naglalaro ka kasi hindi mo na maiisip yung ganong post. Kasi nung sa uh, ah. per, nung naglalaro pa ako, baka batukan, baka pati sarili ko batukan ko. May <laughs> tournament kami, mas inuuna ko mag ano, ah, mag oh, cellphone, 'di ba? Ah. Baka ma ma-off din yung mga kampi ko ganun. Uh, Pero nung syempre wala nga kami sa laro. Uh, <laughs> dami kong time. dami kong time ano, paepal. <laughs> Magpamosa ako, magpamosa. Okay. And anyways, nung uh, ah, M5, maganda pa rin yung performance nila Renny mm-hmm. J. As in talaga, um, may yeah, uh, legendary Matilda ni Renny J. Tapos uh, uh-uh. talaga masabi di, mong ano ni. Ah, uh, yeah, actually. Magaling mo Matilda sa Renny J. Mm-hmm. Parang ano eh, parang yung brand, parang naging echo nila para sa akin. Kasi parang, di ba, oh, MPLPH, no. Brand. Tapos yung M5, Brand pa din. Pa rin, oo. Parang may mga team talaga na ganun. Kasi nung, nung naglalaro kami, tinik talaga sa amin yung Echo, di ba? Tapos yeah. yung Vent, parang dinurog kami nung, ano nun, eh, nung regular season. season oh. eh. S11. Tapos pagka playoffs, playoffs parang, ka- kaya, kaya parang naman. kaya-kaya naman. Mm-hmm, Pero may time talaga na siguro batak din yung Vent ngayon. Oo. O, may mga ganong factor kasi. So, mainit mainit Oo. sila ngayon. Nabuo yung chemistry nila. Alam mo, may, may, yeah, pinag, nabuo pinag, yung chemistry. Pinaghirapan din naman nila yon kumbaga. Ah, uh, yeah, true. Parang same effort as you, you would, di ba? Okay. At um, nag-champion pa rin ng ang brand, malakas pa rin ang Pilipinas. Ayan. Mm-mm, yeah. At ayan, ang syempre ang uh, kasunod niyan ay itong season 13 at ang paparating na MSC. Ayan. Oh, grabe. At, Um, di ko alam kung uh, alam niya na pero <laughs> kung hindi niya na itatanong uh, ang MSC uh, oh. ay uh, Monton. Monton, bakit ganyan ka Monton? <laughs> Just recently, <laughs> sa pagkaka-record nitong video na to, parang ilang araw pa lang na na-announce ang pinakamalaking tournament prize na prize pool. Na para, sorry. Sa lahat-lahat. Sa lahat sa ng lahat MLB ng tournaments. Mula sa 300,000 US dollars mm. times 10 naging Oo, 3 million US oh, US imagine dollars. mo, 300,000 to 3 million. <laughs> Magkano yung M, M series? 300K. Pool. Yun yan, 300K. Price pool? Mm. 300K USD. Ang MSC? Ang M, M series? Oh. Legit ba? Hindi ba 800 or ano? Ay. Alam mo yeah. 800 eh. Sige, ch- check ko. <laughs> oh, alam mo 800 uh, to 1M ah. USD ang M series. Kumbaga times 3. Ah, parang yung 300k ata pag MSC yun, di ba? Oo, pag MSC. Mas, ma- or... mas malaki kasi yung M, M series. Mm, Oo. Ito, M5. Tingnan natin. Ah, 900. Ah, 900. 300, 300k sa winner. Winner, yes. Yun. Pero pero grabe pa din, nakakainis kay Montot. <laughs> Parang dun mo masabi, kung ganto na dati oh, tapos puro tayo first runner up. Ay, hindi na masama. <laughs> hindi na masama. Ay, hindi na kami malungkot. uh, tinitingnan, ah, wala, pa, wala pang uh, spread kung ano yung, eh, basta 3 Calling ano million US dollars. Yes. Uh, normally, ang ano niyan, highly likely 33%. Oh, kasi oh. 300k tas 900. Uh, no? So ano yung 33% ng 1M? 1M. Ah! One M. Alam na, alam na yung ano na, na ah, nakakagulate na. USD is equivalent to 55 million. 55 ah. million. Uh, Let's just say, na sa isang normal team, hindi nyo na kailangan i-reveal yung sa uh-huh. sa blacklist. Sa, sa isang normal team, usually nagiging 16% ang mapupunta per player. Parang ganun. Around around that time. Around that Oh, di nyo na kailangan mag Hindi nyo alam mag-react para sige, kasi sige. para ano. <laughs> basta ito uh, ito yung usually 16 16%. Percent, ah. Oh, ayan. Magkano siya? Sa 1 MUSD times 55.16. Ah. Ayan, times 55. 8.8 million per player. per player, rap. 8.8 <laughs> million pesos. Uh, uh, Parang nag-champion ka dyan. Dando ka na sa ano. Na ano yung, ano most ko, ah. earning. <laughs> Wait lang, 8 million. Dami kong mabibili dun ha. Ah. 8, parang imbis na, million? Imbis na aayayan mo sila, Edward, bumili mga keyboard, mga oh ganun. Parang sasakyan na bibili sasakyan, namin pag sasakyan, ano, ah. bahay. Ay, ba, imagine parang, mo may condo unit na yung lahat ng mga resin mo. <laughs> Oo, parang <laughs> mabibigyan mo ba? Na, parang imbis na resin ang mabili ko, bahay ng resin bahay ko. Bahay ng resin. Uh, uh, 8.8 Bakit ngayon lang, Monton? <laughs> Okay. May idea ka ba, Coach, kung bakit ngayon tumaas yung price? Um, well, ang uh, ang chika-chika ay dahil nga talaga dun sa um, aggressive na na move ng uh, Saudi na West. Yun, number one uh yun. Ah, Kasi gusto nilang bumuo ng esports uh, cyber something. Parang gusto uh, nilang yeah. mag-esports capital. And then, syempre, di naman, um, ewan ko kung related to, pero may mga announcements kasi ng, sa mga ibang mobile games na malaki oh, yeah. din yung prize pool. Like Honor of Kings. Honor of Kings, uh-uh. specifically. Uh, sa June. Yep, sa June. So, yun, mga ganun bagay. Actually, ito, so sobrang ridiculous nung pagkalaki nung 3 million US yeah, sobrang dollars. Sobrang ridiculous, sobrang ridiculous talaga. Nun. Imagine mo. Job one lucky. Kung ako ay isang uh, tournament, <laughs> uh, sa organizer ako, what if kumuha ako ng all-star team sa NA, for example, uh, or kaya sa MENA, para dalawang Pilipino. Kasi kahit hindi ka manalo, ila-life hack mo no, oh, doon ka dadaan sa mas madaling region. Parang ganun. I mean like uh, hindi naman sinas- sinasabi natin mas madali pero mas, uh, basically uh, ano, uh, mas, makapasok ka lang sa MSC may isang milyong piso ka. Kahit, oh, yeah. kahit wala man wala yeah, panalo. So, 'di ba? Mm, parang <laughs> Naku, wag baka na... Lang... marinig ng mga Hey, sheesh, alam niyo na. Oh, oh, oh, Nga, eh, pa naman, Boss Wolf, ang daming Pinoy. Exactly. Kaya sa mga, ah. congrats sa mga Pinoy Oo dyan, imports, galingan nyo. Yes. Para bumili ng mga bagay na hindi kailangan, pero ma- masaya kayo pag nabili kayo. Kasi te- technically, kung iisipin mo nga naman, ayun lang naman ang pinaka-importante makakuha ka ng MSC slot. Kasi Oo. sa MSC lang naman yung pinataas na price pool. Oo. Kasi, kasi wala pa tayong update sa M6 eh. Wala pa, wala pa. And actually, Kumbaga, yung goal ngayon, makapasok. M- MSC. Dati parang MSC, pag sinabi mong pagka pro player, gusto niya worlds. Worlds talaga. Mm. Lagi. Hindi naman sinasabing gusto ko mag-champion ng MSC. Oo. Ngayon, baka gusto ko po makapasok. Ay, Goal ko po talaga makapasok ng Ito, MSC. <laughs> Makapasok, lang. makapasok lang, boss. <laughs> Imagine mo. 8.8 million sa champion. May, oh. ano yun na, ah, parang standard. Sabihin na natin bababa mm. siya, magiging 7 or magiging oh, Malaki pa din. Kahit nga 5M lang eh. Exactly. Oh. <laughs> Ano gagawin mo sa, sa lima? Ano gagawin mo sa limang million? <laughs> Kung may 5M ako sa cash, una kong gagawin, maghahanap ako ng kasama na may 5 million din. <laughs> Siyempre, katim ko yun. Uh, sila, OF, sila, uh, Atake Angie, mo, sila, mo. Edward. Bubudulin ko. Ano ba yung mga wala kami? Kaso si Haji may may sakyan eh. Ah. Lupit nga ni Haji eh. Di si OF na lang tsaka si ano si hmm. Edward. Eh, di pa ka lumang sasakyan. Para, Ayun lang pwede. <laughs> Anong Pagka, ano, sa'yo? Sarap na no, 5 ka. mo. Ano na yun? Uh, kung ka sa sports car, sports car. Kung ka sa mga mm. SUV, mga Land Cruiser na yun. Oo. Yeah. Maganda na nun. Ah, bili tayo sa sakyan bukas. <laughs> Magkano sa sakyan? Ang sakit din. Siguro ang masakit lang yung tax, no? Ah. Ah, ah. Oh. Uh, oh, tax. Pero kaya, kahit kahit may tax, malaki ano pa din <laughs> 'yun. Laki pa. Kaya nga after ilan ba? <laughs> Five months. Tignan natin kung anong mga my day ng pro player pag oh, champion sa no, MSC. Gano'ng katagal ba pag ano, nabibigay? Pag kunwari, em, kunwari nanalo kayo, mm. gano'ng katagal bago nabibigay? Depende kasi depende sa org. Sa org. Eh. Ah, depende sa org. Pero um, usually mga... Mga three months, two ah, months. months din. Or more. Ayun, at, at least makabasa ka na ng enough time para magbasa may ng research. review. <laughs> Ah, may ah. research na ako. <laughs> Oy, tol, anong bibili natin? research na nga natin. Oh, sim. So, given, iPhone, iPhone 16 Pro Max, magkano? Ilan, <laughs> ilan, ilan ang tatanungin mo? Ilang hmm, iPhone ang bibilin ko? Okay. Ngayon, Pero na, nakakatuwa yun sa, ano, sa side ng player kasi nga, mm. parang Parang alam Masusustain parang, na, na nung price pool yung... Pati parang ano. it's about time naman din talaga na yes, mag-increase yes. ng prize pool. Hopefully oh. sa MPLPH din. Oo, oh, di ba? Yeah. <laughs> Muna. Wala pa announcement. Wala pa announcement. Wala pa announcement. Pero, n- ngayon, knowing what you know ngayon uh-huh. sa ah. MSC, at alam natin, ang kwalifikasyon para mag-MSC ay ang season 13. Yes. Meron bang uh, meron ba, na- nagbago ba, or basta, naapektuhan ba ang pag-isip nyo sa inyong uh, influencer slash bahay uh, life. <laughs> Meron bang konting uh, nausog ba ang inyong uh, decision making? Na, nabasa ko nga, nabasa ko nga <laughs> sa YouTube. Sabi ni Inspi, uh, <laughs> okay. Be wise. MD- dadaan ng MDL, MDL para makabalik ng MPL papuntang MSC. ang ganda. Kasi sakto, ang ganda sakto, actually. Sakto-sakto, ano eh, nag, yun sa ano ah. picture um, na kay Ladex tsaka EMTV. So abangan, abangan ang mga exciting Ang ganda. Exciting ano strategy. Ah, uh, kasi pwede, ano pwede to be, talaga. To, to eh. be honest, yung ano, yung yung inannounce yung prize pool ng MSC after na mag-roster lock na. Okay. I mean, ako di ko alam. Yeah, parang kayo yung pagkakaalam ko. Mm. Oo. So pero, ah. may MDL nga eh, no? galing ni Ainsby dun ah, in fairness. Kaya nga ah. eh. In fairness sa kanya ah. Yung bagong rules, no? Yung pwedeng mag-akyat. Hmm. Napaisip. Mm. <laughs> Napaisip ang mga idol. <laughs> Grabe yan. Tapos ano pa, ah? MEC na lang kulang sa inyo ha. <laughs> Parang ano nga nun eh. Eh, uh-uh. parang kahit, kahit, parang kahit first runner-up, magkano na yun, no? Solid na yun. Oh. So, yun eh, oh. millions. Pero syempre, champion, 8 oh, oh million. Oh, champion pa rin goal mo. Malaki pa din nagwat nun eh. Uh, kung sakali ba na, ano, let's just say, in a, in a bad situation na ganto MSC palagi yung ano, yung uh, mas mataas na price pool, magsi shift ba yung paningin ng mga pros na For MSC sure. na titignan? No? For Yun sure. Talaga. Kasi, eh. katulad ko, motivation ko talaga, ano eh, kung, pera. <laughs> Pera eh. <laughs> Hindi naman natin maano yun eh. Kasi uh, kailangan mo ng, lang. Oh, kailangan mo ng pera para masuportahan yung Hobby. Magulang mo. Uh, yung luho yung hobby. mo. <laughs> ano hobby? Luho? luho Siyempre. Grabe uh, pakinggan yung hobby. Parang, uh, parang luho. Ano eh. luho talaga. Oh, kasi parang iba yung sarap na ginagawa mo yung gusto mo at the same time kumikita ka. Tama. Iba, iba yung ano. Tapos nasusuportahan mo pa yung family mo. Tama. Alam mo, hindi pa nag-roster lock ibang mga ka- mga countries. Ibang regions, yeah. Parang nagte-thank you one pa lang eh, no? Te-thank you one pa lang? <laughs> Ang dami, ang dami parang, paraan, ano, ang daming oh, paraan, guys. Parang ano, MPL Singapore, no? Tapos ano, <laughs> Malaysia! mga iniisip. Grabe, no? Punta ka, Mena, mga, yeah. yung mga Mena. pa ganun ka-develop na region. Hindi naman natin yes. sinasabing easier, pero parang hindi ganun kadali. Although, syempre, bigger challenge yun para sa inyo. Pag, oh. um, ah, ah, yes. Pero... Pero hopefully, <laughs> yung ano din, yung M6 din taasan nila, no? Kasi oh, parang kasi yun yung magiging standard. Yun yung standard eh. eh. Hindi Oo. Ah. pwedeng mas mataas yung M... Di ba? Oh, parang, parang yung mindset na hindi pwedeng mas mataas yung MSc sa... Yeah, exactly. Mm-hmm. Oh, unless ma- ma- ma- magkabaliwan, di ba? Kasi pe- ano ang dahilan talaga kung bakit lumaki ito dahil dun sa investment oh, ng, sa ah, investment ng Saudi. Nga. Ah. Um, uh, kasi gusto na talagang kunin. Imagine mo, ilan di, yung mga tournaments nun. Pati di, MWI ano, dun ah. 300k na rin yung MWI. Parang 500k nakita. 500k ba? Ano yung, USD. Ano yung MWI? Yung, women's. yung women's na ah, ano, oh, MLBB. Diba? Imagine ha, first ever din yun. First, oh, biglang laki lalaki din. Oo. Yung parang halos ano na, parang Eh halos M-Worlds, ano, M, ano, M-Series Exactly. na. Eh di yung M6 sa Saudi na gawin. Saan? Ah, hindi, Malaysia na eh. Ah, mali. Mali. Oh, Malaysia. Oh, Eh, oh, paano oh. yun? Ah, di natin alam. <laughs> di natin alam. Confirm na nga pala, no? Oo, ah, in-announce na ah, ah. nila eh. Sana lang. Ayun. Hindi, meron nga na-announce na na ano, nawala pa eh. Al ali. Eh, <laughs> hindi ko alam yun. Hindi ko alam ano yun. Secret. Magagets ng viewers yan. Sige. Okay. <laughs> Hindi ko alam. Iniisip pa ni Bio. Ako rin. Iniisip yung contact. Announce na. Tapos biglang nawala. Yung rules ba yan? <laughs> basta may ano doon, okay na yon. Uh, ah. oh, tapos, basta kung ano, tapos mo, na yun. Uh, oh. Alam ng viewers yan na hmm. magigets nila yun. Alright. <clears throat> At yun ang, uh, ay, actually, yun yun. Yun ang, yun ang ating uh, malupit na kwentuhan sa inyong oh. career. At yeah. uh, thank you. Naka dalawang oras tayo. Pero hindi ko muna, ano, dahil sinabi ko ay susulitin ko kayong dalawa. Yes. Meron pa tayong mga tanong dito. Actually, nagtanong ako sa mga viewers eh. Pag Yung hindi mga nyo, posts. Oh, pag di nyo trip ano? sagutan, ano? Sabihin lang. Sabihin nyo, ano. Okay, kaya, eh, depende sa inyo kung anong trip nyo. Game. Una, well, ito, ito. Actually, ito galing naman sa akin. Uh, ayoko na magtanong sa inyo. Kayo lang yung hindi ko tatanungin ng dream team nyo. Ang gusto ko tanungin sa inyo actually is, sino yung top 10 all-time greatest players para sa inyo? Kahit magkaiba kayo, mm. ayan. Pwede nyo lagay sarili nyo, pwedeng hindi. Depende sa inyo. Pero yun, ah, top 10. Hindi na lang namin ilalagay. Oo. <laughs> Hindi na kami nilagay ni Monton eh. <laughs> <laughs> Charot lang. Oo. Parang hirap. Nasagot niyo naman na yata yung tanong na yun. So, hindi ko natatanungin yun actually. Kasi hmm. napanood ko na sa mga, ano niya, eh, sa mga podcast nyo. Top 10 greatest hmm. players. Hmm. Kasama ibang regions. Pwede, pwede. Kung sa tingin, kung tingin nyo belong sila doon, edi. Parang hirap kasi, yeah, no? Hirap. Sa PH na lang. Uh, sige, ah, sige. Pwede PH. Ah. Kasi baka mamaya meron tayong hindi masama sa ibang region. <laughs> PH kasi din yung mga... Uh, uh, pwede naman yung mga, nakala mga nakalaban mo, ganun. Mm. Ako ano, simulan ko sa, may mga players kasi ako na sobrang gusto kong matry maging kakampi. Okay. Ako season 4 pa lang, gusto ko na maging kakampi si, kasi parang sobrang nagagalingan talaga ako sa mga players na to. Uh, sige. Si ah. Haji and si Carl. Haji Carl. And ayun din yung reason actually kung bakit gusto ko maging kakampi si Haji during mm. season 8. Okay. Sino pa ba? Mag-isip ka na rin muna oh, ah, na sa'yo. nag-isip na ako. Sabi ka na rin. Ah, Mangopya <laughs> ka lang eh. Wait lang ha. Ah. Sino ako pa meron ba? na agad ako eh. Ah, sige, ikaw muna. Si Demon Kite. Demon Kite? Gusto wow. maging kakampi kasi parang nakita ko sa'yo ng potential. Though hindi ko sure kung, kung paano ko ipapasok kasi yung greatest players eh. Mm. Eh, it's okay. I mean like, um, depende Oy, sa... Ano mo naman Kanya-kanyang eh. ano yung talaga o, kanya, yun eh. Kanya-kanya definition ng greatest definition players. Kahit yeah, sali mo si Manjin sa top 10 players. O, oh, diba? Mo, ah. Kung, naging, <laughs> diba? kung naging impactful siya sa'yo, ewan ko bakit. Kung bakit oh. naging impactful sa'yo si Manjin, uh, <laughs> isama mo na siya. Si Tori, lagay mo dyan. Sabi mo, lupit. Yeah. Oo. Oh maganda vision pag nandiyan si ah. Toby, di ba? <laughs> maganda vision. Naka times 8. Naka times 8. Naka times 8 eh. So, ayan, si Haji Carl Limon kahit mm-hmm. si, oh ah, my God, nakalimutan ko bigla. Si ano nawala bigla sa isip ko. si Kazen, si Kazen. puro jungler yan ah. Parang, ano, ah. <laughs> parang, parang nagpaparinig, no? Oo, oh, parang, ah, ito yung gusto ko sana makalaro, na jungle. Sino <laughs> ba ba yun? Ay, alam mo, may, may tanong ako. May, may, meron kasi nabasa ko dito eh. Parang, konti ah, commercial oh, sige, lang. isip ka muna. Habang nag-isip, meron bang word daw na magpo-post 4 ka? Tapos post 5, 4 5 kayo? Meron, actually. Meron. oh. And actually, oh. merong ano, may may nagtatanong din sa amin na ano, kung willing ba si Wise Mm-mm. mag-transition into other role like or makipag-switching gold, ah. para mabuo yung dream team niya. Mm. Ano yung role na yun na pwede mong lipatan na gusto mo? Yung talagang feeling mo kaya? Mm. Ah, uh, dalawa lang eh. Yung ano, ano post tsaka gold. Gold, okay. Ano mas mas matimbang? Yung ano kasi, yung sa gold, parang mas matimbang yung gold. Pero kailangan kong mag-grind kasi yung sa laning pace. Mm. Kasi yung position sa Clash, parang Kaya, ginagawa ko na yung dati nung funnel ako eh. Oh, parang ko eh. pag funnel ka, bawal, bawal kang ikaw yung mamatay. Eh. Mm. Parang same siya sa gold. Kaso oh. yung laning pace, yun okay. lang yung kailangan kong aralin. Kasi jungle, kalaban mo jungle. Oo, kailangan mo. Jungle, wala. kalaban mo monster. Uh, ah, rot- rotation kasi dun eh. Uh, rotation. rotation base pag jungle eh. Uh, eh ah. pagka gold naman, tawa. laning phase. Uh, uh, uh, kaya mo yun. Uh, Nag, ano bang role mo sa LOL? Jungle din. <laughs> ah, jungle din. Uh, uh. Oh, meron ka na? Nakakalimutan ko yung mga players bigla. Ilan na ba? Apat? Apat. apat. Sumuha ko muna. Ikaw nga muna. Sige, sige uh, top 10 greatest, di ba? Great. Ah, ano. Uh, wise. Ay! <laughs> Hindi, hey. joke lang. Hindi, okay lang, okay lang. Uh, ang top 10 ko, unang-una, Edward mm Oeb Haji. Okay. At yung mga... Si MV3. MV3. Uh, wag na namin sa... Hindi ko nasama. Ikaw, okay, okay, bahala. Oh. Uh, si Pew. Si mm, Carl. Pew, Carl, okay. Si... Uh, para sa akin, si Rebo, isa sa ano eh, nag nag-pave way ng ano, Gets. standard. 19 yan. Eh. Gets. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. uh, sino pa ba? Mga malupit. Greatest. Mm. Si, Bigla akong na ano dun ah. Sila, ano ba, Benny. Ah... Uh, ah, so, uh, Mahirap nga ng sampu. Oo. Parang disclaimer lang for sure marami kami makakalimutan na ano. eh, Kasi na, in, ano to eh, um, impromptu. impromptu. Oh, tsaka, ilan, Ako di ko na maalala kung sino yung mga ano. Yan ano kami guys. Ni Binigla. <laughs> Inatsit. Inatsit kami. Hindi Kasi kami feeling ko yung mga mag-comment. Wala, hindi sinama si ano. ganito, ganyan. <laughs> Hayaan nyo na sila. Oo. Wala tayong ano dyan. Wala, kung ano yung naiisip nila, ayan. So, ang hindi mo na makakontrol yun eh. Oo, di mo, kahit anong Yeah. gawin natin eh. Kahit gawin nyo pa yung, kahit pag-isipan nyo to ng isang buwan, meron pa rin masasabi ang mga tao. Ah, ah, <laughs> Sino ba yun? Na mga nakatapat. Si ano? Si Iyak, no? Si... Kyrie. Ka, pwede ba yun? Oh, si Kyrie. Oh, Kyrie. Kahit hindi Seven. PH. Oh, kahit hindi uh, ah. PH. I mean, uh, Pilipino naman yun. So, Oh, sama yun na yun. Sala mo ni sarili mo para tapos na. Hindi, uh, seven. <laughs> Sorry, Yama. Sama mo na. <laughs> Parang bigla ka ano talaga ma... Esod. Ano for, oh. for oh. ano? Oh, the oh. <laughs> goat yun si Esod. Like, ano, hindi lang na, ano, na-highlight. Ah, hindi na siya na-highlight pero sa malaki ng ambag niya sa blacklist. Yep. Even until the point na hindi na nga siya nakapaglaro, di ba? Parang... Uh, malaki nga ambag niya actually. Mm. Behind the the scene. The goat eh. Kasi matanda uh, na eh. <laughs> the uncle. The uncle. The uncle, talaga eh. Pero ang lupit na ah, kasi oh. bago pa mag ano, bago pa, bago pa mag MPL, siya na yung marksman ng Pinas. Oo. Oh. Uh, Kari. Pag kaya nga pagka nag-argue kami, Moscow yung ginagamit niya. uh, <laughs> uh, wala ka na ba, ano, kahit man lang magdagdag ka na lang ng ano, wala ka nang naisip. Eh kasi iba yung definition mo sa definition oh ko eh. Sa kasi parang yung mga nakikita ko ng potential na gusto ko maging kakampi. Oo. Imagine mo Kaizen no, ma, ma, nasa listahan. Oh, yeah. parang Saan Kaizen ah. ngayon? Ah, uh, hindi parang ba ano pa rin yata yun? Minan, Minana, Minana pa din yan. Di ba nag-thank you Minana sa kanya? Di pa nate-thank you yan. Di eh. pa nate-thank you. Laban thank you. <laughs> <clears throat> Uh, Ayun para sa akin sila Yahweh, si Pew, Siguro yung mga, yung sa akin sa mga gusto ko isama sa listahan, hindi ko kasi maisip ngayon eh, uh-huh. na ah. mental block ako. Hmm. Yung okay mga lang. players na sobrang galing mechanically at yung parang alam mong kinakata, kin, kinatatakutan sila. Okay. Lalo na sa mga yung, ginagamit nilang ano heroes. Yung mga, mga tipong... Nila sila, ay si Chuck no, yeah, si Chuck ah. rin pala. Yung mga alam mong babanan sila ng ng hero kasi Gets. kung kung maano mo sa career ko, namin ni Wise, sa career ko, parang usually ako yung laging bino, pinopokus Gets. band. Gets. So iniisip ko what if magkaroon ng team Got na kasama ako na ma-open yung na, ano mo. instead na ako ah. yung pag-focus band nila map- mapuporse lang mag-focus ban sa ibang kakampi ko kasi sobrang threat din. Wow, okay. Like so, for example, si ano, kakampi ko si Kyrie. Funny. Imbis yeah. na magban sila ng Estes, problema nila yung Estes, Matilda, etc. Dadagdag pa nila yung Funny. Fanny tsaka Nolan. Mga Nolan, ganun, ganun, yes. Parang something like that. Okay. Good point, Edi, good point. ano nga, gold lane ako, tapos si Kyrie jungle. <laughs> Parang ano, may hints ah. Parang narinig ko na yung dating ano na yan. Ah. <laughs> parang naging dating chismis yan na ah. parang matutuloy. Hindi ah. natin alam. Okay. Um, yeah, so ano, sino yung panapos mo? Wala, na ano na ako eh. Mental block. Mental block. <laughs> Kung sino-sino na. Wala, wala na ako. Meron kang ano. gustong maging kakampi eh, no? Maging Sina, kakampi? Oo. Oh. Ano yung sabi niya? Mga jungle? Uh, Ako gusto ko mga... <laughs> Yahweh! Ano, Yahweh! si Bentings! Bentings! Si, <laughs> sino ba ba? Kiboy! Kiboy! <laughs> oh, sabi mo. Diba, Ito si Kiboy, oh. Charot. Uh, Di ba context yan? si Kigirl. Kigirl. si Kigirl, oh. Pinaka gusto kong maging kakampi. Wala, parang... Kung ano kasi ako, sila ed, ano na yun. Sila, pa rin, sila ano, pa rin. Kung papapiliin ako, wala akong hmm. gustong palitan sa ano, mga naging. Okay. Yeah, actually, sila Edward, sila ano. Mm. Oo oh, nga, hindi, hindi mo... Ah, hindi ka na. <laughs> Hindi kasi, kasi kakampi ko na sila. Sa bagay, sa ah, ah. bagay, sa bagay. Okay. uh, <clears throat> Ayun, possible na. Sino na? si Kelra. Ah, si Kelra. Oh. Mm-hmm. Okay, eto. Daming mga ano eh, no? Daming mga... Sorry guys ha, may mga tanong kayo na medyo hindi hindi hindi ah, pwede. Hindi pwede. <laughs> hindi pwede, boss eh. Okay. Ayun, ah, um meron bang uh, may may ah, sa ngayon ba may chance ba na parang ayun magkahiwalay kayo na team? Nasabay kayo mag-pro. Magkakatapat kayo uh, ganun. Ini parang in, naiisip niyo ba 'yun ever? Ako open ako dito eh kasi oh. tinanong na rin sa amin yan before. Oo. Gusto ko ma-experience. sabi nga uh, si, sabi nga ni B sa akin mag-indo daw ako eh. <laughs> uh, Okay, okay. So, okay lang sa inyo. May, may ano yun, parang hindi naman siya ah. closed, kumbaga. Oo, uh, uh, sa akin hindi Sa ngayon, nung nagka-experience na kami, parang ano, okay testing na. lang, ganun. Mm. Mm-mm, gusto matry. Malay mo, mas uh, may matutunan din kayo, di ba? Parang, uh, yeah, totoo. Kasi yun, feeling ko, may marami, marami kang realizations niyan eh. Uh, like, Possible, malay mo, ano, coaching staff, player. Mm. Yun yung Ooh, nasabi sa akin ni Binong sabi nung ano, mag-indo daw ako kasi normally daw, yung mga experience nung PH to Indo, parang mas mas nagiging open ka sa lahat ng ano mm. bagay at uh, madami kang uh, mabibiling mga bagay oh. <laughs> hindi mo pag nag-indo no nag-indo ka dyan so parang centropia na agad uh, <laughs> guys eto sa lahat uh, to all Indonesian orgs out there, uh. <laughs> this is a message to you. Yeah. <laughs> You know, you know what it is. You know what it is. Mm. um, nagpaplano daw ba kayo na lumipat ng inyong laro? Ayun. No. Saan ba yan? Hindi ko nakikita. Sa, siguro in a, in a competitive way, never. Uh, Ay, siguro, ah. siguro ayoko sabihin na never kasi baka mamaya dumating yung ibang MOBA game na Oh, dumating yung tamang opportunity sa amin na Alright. matry namin. Pero open kaming maglaro ng ibang games para makakuha ng ibang perspective. Oo oh, ano, but <clears throat> yun, nap- yes. sagot. Thank uh-huh. you for ah. that. Kasi parang, yun nga yung reason ba't kayo malakas sa ML. Yes, Because of sa other influences, right? Mm-mm. Tapos i-apply nyo na lang. Oh, tama. Um, ano daw masabi niyo sa roster ng Blacklist sa Games of the Future? Uh, ah. Winnable. Ah, si Haji as uh, the ah. Rome. Haji Rome, oo. Oh. Yeah, doon lang ako medyo, But, confident ako na kayang-kaya nila. Yung kay Haji lang ako medyo, ano, kung open kung siya paano sa, siya, ano. kung paano niya itatik yung role niya. Pero big sa ah. kung ano yung nakikita ko sa social media, eh sa kung ano yung mga naririnig ko, mukhang sobrang palong-palo sila. And eh, nakita ko si Haji, sobrang nagbabatak talaga siya. Yeah, that's what As I heard in, too. Oo. Lalo na alam nila yung price pool kung magkano. Kasi parang iba ano rin yun eh. No? Iba na gagawa oh, ng pera. <laughs> iba, <laughs> iba, pagka ang ano, motivation mo, pera. Eh. Uh, ano, ang um, alam, mas malaki yung Games of the Future kaysa M5, no? uh Same lang yata. Same, ah, same. Or mas ah. maliit ng konti lang. Pero uh, halos Pero malaki same. din. No? Malaki oh, so malaki din. Mas, mas malaki siya. Ay, malaki siya compare sa yung M5 kasi ginrind mo siya eh na nag-MPL ka, nag-personal. Nag Pati yes. ang kinaganda kasi sa Games of the Future, one week tournament Oo. lang yun eh. Oo nga, no? Unlike sa mag, para kang nag mpl na, ganun. M5 kasi dadaan ka pa ng ilang buwan sa MPL. Yes. Tapos, tapos siya ako mag-M5, practice ulit. Yung games, parang Iba. Mas madali siya, mas, ano siya, mabilis yung ano. Hmm. Sana na nakukuha ko dito, parang ano eh, no? In the end, iba talaga ang nagagawa ng pera. Yun lang talaga. <laughs> yun, yun talaga. <laughs> Ah, yun naman talaga. May passion, may ah. passion naman, guys. uh Pero iba talaga kasi pagka... Kumbaga, uh, passionate ka na doon, tapos biglang may pera. Uh, Pwede extra passion uh, talaga. Baka sabihin niyo, mukha, eh, mukha siguro, naman talaga akong pera, pero... <laughs> siguro, siguro yung ano, yung, yung parang pera mindset, in a way kasi na... Uh, na-experience namin yung nag-start kami sa walang-wala. Like yung next, uh, yung kinukwento namin kanina na yeah. ang sponsor lang sa amin, time lang, Laro. pagkain. Pansit Even naman nung <laughs> amateur namin, wala naman kaming sweldo. Literal yeah. na bootcamp lang internet tsaka wala rin pinaprovide ng cellphone sa amin. Yeah. Kasi nahirapan namin yung hirap eh. Kaya uh, ano. Experience na. Oh. Uh, Uh, ako uh, para sa akin hindi ma, hindi hindi pangit na mag-isip ng ganun especially kung uh-uh. pro kasi parang um hindi ka naman nagmukhang pera na motivate ka lang lalo eh, Ay, hindi naman ah, ibig sabihin na magpapakatamad ka na eh. Mm. Ako, ah, ah. diba? para sa akin, iba yung feeling na pag ano, nag-chat sa yung family mo na kailangan nila ng ganito, ganyan, nabibigay mo agad financially Ooh. ganun. Iba yung pakiramdam na True. Ano, coming okay. from uh, ano, ta- person na alam mong wala akong silbi. Kung wala akong wala ako sa gaming ganun. Yeah, kung di ako nag kung di ako nag nagpro. Nagpro. Feeling ano eh, malaki chance ako yung pabigat sa pamilya. Eh. Lalo dumaan pa yung pandemic na. No? magandang point yan, Wise, actually. Na, uh, <clears throat> taken for granted, usually, mm. ng hmm. mga tao. Ayun. Kaya, subscribe na sa YouTube namin. <laughs> Magmanood kayo. Oh, iwan, ah, kahit, uh, uh, kahit iwan nyo lang yung oh, ano, kahit, phone nyo, yung oh, laptop kayo ng mga content namin, mga live stream <laughs> namin. Oh, support. Uh, support, support. May tip pa, ganito gawin nyo guys. Ano, di, uh, gawa kayo ng playlist, tas yung isang... <laughs> Bumaka na. <laughs> Paulit-ulit na. Ah, ah, ah. <laughs> ah good idea. ha. Ay, yung mga manonood ng podcast dito, ha. Alam Ah, yun, na. ganun na. On, on repeat. Ah, ah, on repeat. Okay. Tsaka ano pala, panoorin nyo yung podcast. Kasi kung nakikita nyo yung nakikita namin, iba ang... Oo, grabe. Iba. Iba ang setup. iba ang tawag dito, ang investment. Oo, investment talaga. Impossible. Thank you. Kaya- Thank you. Support, super, ano, support okay. guys. Super. Wag niyo na panoorin yung, ano, <laughs> BY Story Podcast. <laughs> The trio. <laughs> Feeling ko ano yung mag-upgrade tong sila. Uh, yes. Na, uh, na, Nagkaroon kami bigla ng standard sa, sa setup ni Boss mo. Ang saya. Okay. Ano, yung mga tanong nyo, hirap itanong eh. Well, basta, minute. Ano okay. Oh. Ano pag, uh, pag daw eh, kung mari daw wala na kayo sa esports, meron ba kayong mga plans sa inyong mga business, ganyan? Mm. Yung business, actually, yung sinusubukan namin trabahuhin ngayong ano, rest. Even nung rest ng ano, la hmm. season. Yung business na yeah, hindi siya... successful naman, pero... Business? Mahirap pa din eh. Oh. Grabe, um, ito. An- parang, ano? ano, hindi, hindi siya... May parang ang gusto namin kasi yung business talaga. Na business. Na business. Hindi yung business na merch. Kasi ah, ah. business uh-huh. pa gets, din gets. naman siya, di ba? Gets, gets. Ang gustong ma-experience ni Bion yung parang... Yung may pwesto mga, ka. Pa, ah, example, yung parang... Kainan. Kainan, ganun. mga... Alright, ano. gets. Di ba meron kayo nung ano? Uh, resort ba yun? Ano? Ah, hindi anyway, resort. Uh, Actually, yan yung ano, yan yung goal namin this year. Kaso nagkakaroon kasi ng ano ng problem with papers. Okay. Kaya hindi namin ah. ma-push through. Though meron na sana kaming na-hire na architect, engineer, yung mga mm. electrical, etc. And meron na rin, meron na rin kaming design nung BYS Resort. Mm. And meron na kaming budget. Talagang yung papers na nagkakaroon kami mm. ng problema kaya hindi namin ma-push through. Though mm. yan mm-hmm. yung pinaka inaasikaso namin this month. This month, yeah. <clears throat> kahit hindi lang this month, nung mga naka- uh, ah, Kahit oh. nung last month pa. Ah. Ano talaga yun, eh, no? parang kailangan mo talaga oras sa mga ganyan. Yes, oo. Uh, so, uh hindi siya yung parang naisip mo lang tapos may pera ka at magagawa mo na ah, ah, agad. yeah. Uh, it really takes time. Okay. Um, ah, kung hindi daw kayo naging pro player, ano daw yung career nyo ngayon? Nasagot oh, mo na yun Yun <laughs> nga, Ah, ah. <laughs> nung nag-gavel kasi, umabot pa ako, ano eh, college eh, first sem. Yun yung Ah. kwento ko eh. Nung first sem, bayad na ng family ko yun sa UE, ako, UE Caloocan. Ah. Nung ano, mid, nung wala pang, hindi pa, pat, di pa tapos yung first sem nun. Parang nagpa-practice na kami for ano. Dream Nakapasok na ng pro, pro Hindi, pa, ano, nag, ano pa lang yan. Parang nakapasok na pero bago yun, nag, nag-aaral ako tapos... <coughs> preparation uh, for qualifies. Uh, uh, yun na yung mabigat yung paramdam ko kasi nagkaka hindi na ako pumapasok nun. <laughs> Sabi ko dapat mag-success to. <laughs> Ito yung ano uh, pat na pinili ko dapat mag-success to uh, kasi kung hindi yari ako. Kapag well, Pag di kami nakapasok nun, parang hindi ako parang bagsak na ako nun eh. Kasi diba, parang sa college, mm. ilang araw pa lang, uh, drop ka Ani, na eh. Anim na ano, sa, na, parang oh. anim na absence. Tapos ganun. yun, na-realize ko na rin nung first, first, ano pa lang to, ah, first sem pa lang to, ah. ba't parang wala na akong silbi? oh. <laughs> Buti nag-success talaga. Buti. Hmm. Kaya kung hindi ako nagpa-player, wala. Oo. Pabigat. <laughs> ano yung course mo ulit nun? <laughs> uh, ano, IT kasi magaling ako ah. mag-computer uh. nun. Eh. <laughs> Matik! Matik! yung ano eh, parang uh, ah, pagka, uh, ano eh, ah, magaling ako mag-Dota, magaling ako mag-LOL. Ah, IT! IT. <laughs> Tama. Uh, Ikaw, tingin mo, ano yung... Yung, yung ano nga, baka nasa Japan ako ngayon. Ah. With my sister and my mother. Okay, okay. Yeah. Anong, ano? Japayuki. Japayuki. <laughs> okay. Uh, mga, nakakabobo yung mga tanong nyo. Tapos, <laughs> nakakainis. Bakit ganun? Ang taas ng expectations ko sa inyo, guys. Ha? Tapos, uh, na expectation versus reality. Na expectation versus reality okay. eh. Uh, uh, uh ano ba yan? Nako. Wala, pasensya na kayo guys. Ha? Yung ibang Wala, tanong, hindi talaga. <laughs> Ah. Ito, how, how do you deal with uh, bashers? Ayan. Oh, paano, paano, Ay, anong... Ikaw ay. <laughs> mga, nung ano, nung mga unang season, medyo nahihirapan talaga kasi hindi ko ah. in-expect na may ganun palang ganap. Mm. Kasi yeah. as a pro player, parang nasa isip ko lang nun. Maglaro. Laro lang <laughs> ako. parang na culture shock ako na ah, sa pagpo-pro pala, hindi lang Kala ko madali. Kala ko laro-laro lang. mm Nung na-experience ko na, ah, may ganito pala, may ganito ka palang dapat isipin, may ganito pa. Tapos lalo pa nung medyo nagkapangalan, parang, bakit naman nagganto na nangyari? Kala ko lalaro lang ako. <laughs> Oo. Hmm. Tapos yun, nung yung mga basher, nagulat nga din ako na, but may ganon? Pero, ano, sa pagtagal, isip ko, wala, parang may ganyan na talaga. Parte na siya. Parte yeah, na yan. Parang, parang parte na. Di ba yung tanong how do, do, we deal with uh. bashers? Ah, uh, parang accept na lang wala ka ng ano eh, gagawin. Kasi kahit anong sabihin mo sa tao, tulad yeah. nga nun, di ba, yung top 10 namin na mm. ano, kung ano, kung sino yung masabi namin, may masasabi masabi ang tao. No eh. Kung, Uh. kung may, kung ano man, kunya may perfect top 10 kami na para sa taong to, eh, itong tao naman na to, uh, hindi siya agree. Tapos itong tao na to, agree mm. siya. Parang, well, ano eh, hindi mo ma-please yung lahat. lahat ng tao. Kaya... Don't try. Mm. <laughs> Kaya ngayon, ang mindset ko na lang, wala, gawin na lang kung anong gawin. At wala, yeah. Mm. wala, wala na kami pa... Ngayon na, sa point na to, wala na kami pa. Mm. Nung una lang siguro, mga <clears throat> season 4, season 5, mm. parang kailangan mo pa silang intindihin, ganun. Yun naisip ko ng season 4, season 5. Mm. Parang kailangan may please. Pero nung na, may experience na, yun. Kaya sa mga amateur dyan at sa mga first time na pro, pro player, ang ano, ang payo ko lang ano, DGAF. DGAF. Don't give a fuck. Uh, <laughs> panis! panis! Kasi ano, gawin nyo lang yung ano nyo, maglaro lang kayo dyan. Oo. Hayaan nyo sila. Mm-mm. Mga inggit lang yan. <laughs> Oo nga naman. Meron ka bang ano, at least, uh, kasi ako, para mag-deal with that, meron ako ang trusted na tao, na mentor na ganyan, na nagsabi kung may mali na ginagawa at kung, mm. ano, kung bakit na ginagawa. Meron ba kayong parang ganun? May, Meron May naman ganun. niya. Mm. Mga friends. <laughs> friends, <laughs> oh, usually friends. Uh-oh. Kasi yun yung mga taong ano, sasabihin talaga kahit pag may mali ka, alam mo yun, pag talagang mm. mali na yung ginagawa mo. Yeah. Meron, yeah. meron ka mga additional na sagot doon sa how to deal with bashers? Yung ano, parang same lang naman kay Wise. Mga sinabi mm. niya na part na talaga siya ng pat mm-hmm, na mm-hmm. natinik namin ni Wise. Ako kasi, ano, as long as alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang mali. Mm-hmm na alam ko naman sa sarili ko na wala akong inaapakan ng tao para lang umangat ako. As long as alam ko sa sarili ko na malinis kong nasusuportahan yung mga pangangailangan ko, especially yung family ko, okay na ako doon. Okay. And parang ano, parang ang mindset ko na lang is, wala eh, sa, sa profession na, or sa career na meron ako ngayon, kasama na talaga yung ganyang ano, ganyang bagay. Yeah. And feeling ko naman kasi sa lahat naman ng career, mm-hmm hindi lang sa pagiging influencer or pagiging pro player. May toxic, ano talaga, may toxic part talaga. Alright. And ayun, siguro nakasanayan na lang din. And pati katulad sabi ko kanina, hindi mo naman makokontrol kung ano yung isipin ng ibang tao. So, might as well na mag-focus ka na lang sa kung anong meron ka at kung anong meron sa paligid mo. Yeah. I have a question though kasi parang uh, ever since nung naging sikat na kayo talaga, ang bilis nung ano eh, nung pagdami ng fans ninyo. Uh, mm-hmm. Uh, particularly uh, sa inyong dalawa nung, nung season 4, uh, nandun pa ako sa ano eh, ano <laughs> yung V-Wise fam. yeah, V-Wise fam, yeah. Tapos meron ka pa yung Chelsea, diba? parang nakahiwalay ah. pa yon Chelsea ba Yeah, yun? and Chelsea. Pero oh. wala, wala na yun. Oo. Kasi syempre, uh, uh, ano, tapos ano eh, ang ang alam ko noon um madami talagang nag-tune in sa inyo at nakakasuporta. At the same time, marami din naman na uh, ayaw dun sa, yun, because of uh, ah. how you presented yourself, di ba? Parang mat, sa isang uh, sa isang community na madaming toxic masculine, eh, talagang uh, ah, yeah. nadadamay yung mga yun yung pag-present nyo. Hindi ka ba na-apektuhan ng, hindi ka ba na-pressure? Kasi ang daming sumusuporta, mm-hmm. sa daming nakaabang na magkamali ka. Alam mo yun? For sure, yeah, ganun eh. Uh, Parang nakaabang sila na dapat may na, matatalo to or may uh, masamang ah. masasabi, may masamang true. gagawin. Oh, actually, totoo. Oh, no? Hindi ka na, hindi ka na pressure doon. Parang feeling ko nga until marami pa rin ganyan eh. Kaya nga, ano nagustuhan ko ngayon si Floji lately? Kasi meron siyang <laughs> kantang about sa ganyang lyrics din na okay. inaantay ka lang nila magkamali para hilahin ka nila pababa. Ooh. And totoo yun. Pero ako kasi hindi ko masyadong pinipressure yung sarili ko sa ano sa na, na ganung mindset na oh, pag nagkamali ako ano yun nila ako. Mm. Basta ang pino ko lang yung energy ko sa kung ano yung mga kailangan ko para manalo. Kasi naniniwala ako na katulad nga sabi ni Bosad na pinakatumatak sa akin, winning solves everything. Asti. Kumbaga, as long as manalo ka, walang masasabi sa yung mga tao. Yeah. Though meron pa rin naman, pero sobrang mami-minimal or ma- masasampal mo sila ng ikaw ang nanalo. Ganda. Okay. I can't wait to ano to see you guys win again. Ayan, sana makabalik mm-hmm. na kayo. Pero syempre, kayo na bahala diyan kung ano yung mm-hmm. decision nyo about doon. Basta ako, mm-hmm. sabi ko lang 8.8 million, guys. <laughs> sabi ko lang. Kita, kita, ah. ah. <laughs> sabi ko lang. Ah. <laughs> Kita kay Sam Bellman sabi ko lang. kita kay Sam DL. Ano ba? Depende. Abangan niyo na lang. Abangan. Um, okay. So, um, let me end with this uh, question to, sasagutin nyo, tigisa kayo. Na, you, you will have to both answer this. Bilang isang tao at bilang isang pro player, ano yung pinaka nagustuhan mo kay V, kay Wise? <laughs> Grabe. uh, I mean like... Um, the 1 million dollar The 1 million dollar. The 8.8 8.8 <laughs> million. million. <laughs> Ikaw muna. Ikaw na muna. Steve. Mm. Oh. Pa, ano yung tanong? bilang isang tao, uh, ah. or bilang isang pro player, bilang isang teammate, bilang uh, ah. isang athlete, ano, ano yung pinaka nagustuhan mo sa kanya? Iba yung ano eh, yung hugot pagka nakasama mo sa ano, sa hirap at sa ginhawa. Tapos feel mo pa na hindi ka nag never ka nag never ka ano, nag-isa. Laging may ano. Parang mas madaling harapin yung mga problema pag may alam mong may isa't isang maano Grabe may, na may sagot mo. May, ang hirap. May isa, ang hirap replyan. <laughs> may isa't isang taong ano naka ano sa'yo. Naka... Ganda. Tawag dito, naka... Basta support. parang naka-support. Mm. Naka, ah. Ganda. <laughs> Oo. Di ba, iba talaga yung hugot nung ah. ano ah. Ilan mo na, di ba boss, parang... Oo oh, naman. Sa dami ng challenges na, mm. na ano namin. Hmm. From uh, natutulog sa ilalim ng uh, Pain ano mo, ano? na. Kaya uh, parang tulad nga ng sabi ni Bin, hindi niya alam kung paano niya na napatayo tong ano, mm. bahay. Yes. Bahay. At, mm, ganda pa ng mga, bukod sa maganda yung bahay, maganda pa yung mga design, panis. ano, <laughs> ma, pag pinagsama-sama yan, makakabili na ata ng bahay yan eh. <laughs> okay, okay, cut! <laughs> good day, uh, ah, good, good day. day. Good day. Oh. Ikaw na ang sumagot. Same. <laughs> same, same. <laughs> <laughs> ang hirap naman kasi naman. uh Siguro ako kay Wise, sisimplihan ko na lang yung ano, yung pagiging vocal niya. Kasi mm. ako hindi ako konti lang ang nakakalam pero hindi ako sobrang vocal. Introvert talaga ako. Okay, okay. So yung having someone na na vocal para mag-stand up para sa iyo. Mm. Especially ano kasi sa ano sa pagiging pro player ako yung madalas. Parang feeling kong ako yung pinaka pinaka, pinaka laging bunot, pinaka <laughs> palaging napupuntirya ng mga hmm. basher, oh, ng mga content, ng kung, mga cloud Kung may pro player na ano laging bunot, parang ever since kaming dalawa yun. Mm, parang kahit anong gawin nyo eh. Yes, Oo. totoo. Parang kahit laging mismo pagpapahinga nyo, pina, <laughs> Yes, pina, totoo. <laughs> O parang laging ano, nadadamay sa cloud, pagka-cloud ganun. Uh, ah, kaya yung ayun, having someone na vocal uh, para ipagtanggol ako somehow. Yeah. Yeah, malaking ano sa akin. That's good. Yun nga yung na ano ako eh. Naweirdan ako eh. Parang ano, sa buong career namin parang never nawalan na kami yung kinlout. <laughs> Oo na. Yeah, actually. Hindi kayo natahimik. Parang, uh, ano ba, ano ba naman yan? Gusto lang na, nung wala pa kami sa scene, gusto lang na yan maglaro. Uh, yung pala, ang uh, dami uh-uh. mo kailangang iisipin na, yan, tulad nga yung mm. basher, mm. yung pangka-cloud sa'yo. Mm. Bila ko ituloy naisip, no? Kung isipin mo nga lang naman, pumasok ako ng prosin ng isa lang naman ang gusto ko. <laughs> Mag-compete, maglaro, ganon, mag-champion. Tapos parang kami yung madalas na napupunteriya ng mga tao na wala, parang ako, as much as possible, ayokong gumawa ng masyadong toxic ng mga eksena, ng mga mm. ano. Gusto ko lang ng tahimik na, na career. Oh, mm. pero, pero parang kami yung madalas to- na... Toxicity yung lumalapit sa amin. Ay, parang eh. kami eh. madalas na pupuntirya, kami yung madalas na, oh. na tinatarget na sinasabihan ng mga kung ano-ano. we're in kung isipin mo wala namang kaming ginawang masama ni Wise, uh-huh. never naman kaming <clears throat> never naman kaming nang mahiya ng tao, never naman kaming uh-huh. pumunterya ng tao or something. Yeah. Parang gusto lang namin mag-compete pero hindi ko alam bakit lagi kaming na lalapitan mm. ng mga hate ano. Yeah. Kaya nga nung nagka-cloud chase ako, ah ganito pa, sarap na pala sa pakiramdam. <laughs> nung ginusta mo na yung cloud. Ah, okay. Eh. Sabi, ah, ganito pala gina... Grabe pala, no? Ganito pala talaga pagkapapansin ka. <laughs> Iba pala nagagawa pag, pag nakakuha ka ng atensyon. uh, <laughs> laking bagay. Okay, and um, I'm happy na um, at least you're taking something positive out of it <laughs> mm-hmm. ngayon. Pero yun nga. Parang, parang, yun nga, eh, wala, parang wala, kan, wala na kami magagawa eh. Parang oh. kami na, B, ta- ever since naman tayo na yung bunot eh. Oh. Uh, ba't, uh, di pa, palindigan na. Pati, oh. pati realization ko din lately lang na, na 'di ba lagi nga kami bunot kasi nung nung mga ano, nung mga last year, parang naano na rin ako, parang nasusuffocate na rin ako na sobrang toxic ng mga ng ibang ano, ibang tao sa amin. Tapos lately na realize ko lang na pag pro player ka, especially sa ML, for sure ano maraming makaka-relate na ang mga nag-retire sa pro scene or mga hindi na naglalaro sa pro scene, madali silang na nawawala sa eksena or madali silang nakakalimutan ng tao. Gets, so parang gets. sama kung titignan mo yung, yung positivity ng mga taong naninira sa amin or like kaming pinapahiya social media. Sila din yung somehow mga tao na tumutulong para maging relevant pa rin kami. Ah, right, right. And of course, um, hindi naman natin pwedeng i-deny na madami pa rin talagang supporters. At yun yes, naman talaga, nga, totoo end yan, of the day, one. uh, uh, yun pa rin yung pinaka mas din, masarap, masarap sa feeling. Yun pa rin yung nakalimutan ko sabihin na parang kahit, di ba sabi ko kay B, hanggat may isang tao naniniwala sa'yo, parang G, parang G pa din, di Oo. Oo. Yun yun sa supporter namin na kahit gano'ng kadaming bash, pero sa, kunyari sa supporter namin, pagka naramdaman mo yung support nila, yung pagtatanggol nila sa'yo, parang, mm-hmm kahit gaano pa ka, ano yan, kahit gaano ka dugyot na pamamahiya, ganun, Oo. pambabash, parang pag may na, sumusuporta iyo. yeah. parang sarap sa pakiramdam na gusto mo, ayun pala yung masarap sa pag pro player na hindi ko na hindi ko rin expect Mm. Yung pagkaroon ng fan base na yes. no, solid. Especially your fan base. Mm, parang hindi ko sting. para talaga kasing mindset ko lang mag, magko-compete lang uh. talaga laro uh. lang. May ganto-ganto pala May, talaga. Parte pala siya. Kaya thank you sa sumusuporta sa amin <laughs> yeah, talaga. Super thank you. Thank you sa support. Pwede ba akong mag-share ng story about dun sa ano? Na-expect ko dun sa isa, sa bootcamp ng Onic nung birthday mo? Oh? Mm-hmm. Uh, Oh, <laughs> Grabe. Eh, parang ano, kalahati ng bootcamp puno-puno ng pagkain. Yes. Uh, may vlog ako din actually. Oh. Doon din ako nagulat oh, so, yung ano. ano ang daming cake, parang, parang lima. may <laughs> perfect term dyan, boss. Para, para silang ano, na fake booking. <laughs> Kasi ang dami nila uh, doon. okay, Kasi oh, okay. ano, parang pagkagising ko noon, La, bakit parang sampu yung grab driver sa labas, sa labas oh. Na fake book ba yan? Oo. Eh birthday birthday na ni Ben. Grabe. Ano ang ang ano nun, ang ang intense para oh. sa ano, na culture shock talaga ako. Parang ano way mm. eh, back season 6 ba yun? Season 6. Ah, season 6. Oo. Naalala ko nun ano, parang sa sobrang dami ng pag pagkain, imposible kahit imath mo yun, imposible siyang ubusin ng mga <laughs> tao doon eh. Oo, oh, ah, yeah, kahit tata. anong gawin mo eh. So parang kahit ako na, na I mean, ayan, pasensya na sa mga fans si ni V pero nag-take out ako nun. <laughs> so thank you. Thank you rin. Thanks. Next. Oh, Diyos ko. Ayun na. Uh, at um, ang daming ano, mga araw kinabukasan na yun pa rin yung pag <laughs> <laughs> init-init na lang. True. Oh, ayun. Pero ayun, uh, it, just speaks to the volume of uh, how many people are supporting you. Ibig sabihin, nagpapadala, di ba? Sabi mo, nagpapadala pa ng mga appliances. Huh? Oh, yeah, yeah, appliances. Uh-uh. Anong fanbase gumagawa nun? Diba? Stig. So, um, of course, um, this is now the time that maybe you can thank uh, the people who are supporting you yes. at may kung may promote kayo. Ayan. Yan. So, syempre, unang-una sa lahat, uh, maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa amin ni YS. Yan. And sa, ano, sa, yan, sa walang sawang sumusuporta sa amin, simula nung nag-umpisa kami maging pro player until now. And hopefully, uh, patuloy niyo pa rin kami suportahan lalo na yung uh, mga merch namin ni Wise. Yan, maraming maraming salamat. And sa mga future plans namin. Yun din, same. <laughs> same thank same. you, thank you guys. <laughs> Ah, uh, wag niyan wag kayong magsawang suportahan yung mga ganap sa buhay and mm. syempre tulad mm-hmm. parang pag ganto support din natin yung ano kunyari kay Boss Wolf. Yeah, na, support na natin ang podcast. Oo. Yun. Thank you. Kahit wala kami guys, suportahan niyo ako nanonood. Nanonood uh, ah. nood ako pagka ah, alam mo yung you. pagka pag nakapag nakapagsipilyo ka na, nakapag, <laughs> ano ka na, ay eh, eh, na yung, ano, papanoorin mo, ganun. <laughs> ah, ganun pa, yun nga, yung kay Max nga, ah, yung pala yun. <laughs> so, oh, sakto. Ang dami ko na, na-receive din ng mga kwento na parang, ano eh, uh, habang nag, papatulog daw sila. Nagpapaantok sila. Tapos uh, ah. parang tutuloy nila kinabukasan. Uh, uh, ang favorite ko yung mga nag, ano, mga naglilinis ng bahay tsaka naghugas ng pinggan. Yun dahil pinapakit ko. Naka-speaker lang. Naka-speaker lang. Ayun. So, uh, thank you so much. Um, abangan namin ang inyong pagbabalik sa ML or kung saan man yan. At um, ayun. Basta, 8.8 million. Yun lang gusto kong sabihin. Kaya yan. Uh, meron ba kayong pa-promote ng mga ano, Uh, uh, ayun nga, uh, viewers Sari Sari Store, available pang ano natin, mga viewers merch natin. Yung viewers shirts, suot namin ngayon ni Wise and mm-hmm. Reppin. And viewers bagoong meron pa tayo. And viewers perfume, pins, and stickers. Yan yung viewers bagoong. Favorite ko yung ano, spicy. Ayan, bibigyan natin ng mga caster <laughs> later. Oh, <laughs> yeah. Let's go. Okay. Tapos yun, uh, supportahan nyo din kami guys kasi kung ano-anong pinaglalaro na namin uh-huh. sa ano. Though nag-ML, ang yun ang ano eh, pagkaibang laro nilalaro ko, puro ang ano nila, ML. ML oh. Nag-ML pa rin naman tayo, guys. Uh, uh, supportahan nyo kami and follow nyo lang. Ako lately sa Facebook and TikTok ako, si B hmm. naman sa YouTube. Ako sa YouTube ako usually nag, ano, ah. nag-live stream para sa mga hindi nakakita ng live. Ah, kaya pala. Okay, okay. Mm. Okay. Ayun, um, supportahan natin ulit ang VWise at abangan natin na kanilang pagbalik. Maraming maraming salamat at uh, yun, maraming uh, maraming salamat kita kita sa susunod. Yahoo!